Në vitin 1786, opera Martesa e Figaros e kompozuar nga Mozart u shfaq për herë të parë në Vjenë. Në vitin 1902, mendohet të jetë krijuar Shoqata e Punëtorëve në Shkodër nga Shtjefën Ingrizi. Në vitin 1905, në New York, radiumi u testua si një kurë për kancerin. Në vitin 1912, Në kopshtin Kensington në Londër u ngrit një statujë e Peter Panit. Në vitin 1927, Adolf Hitler mbajti takimin e tij të parë nazist në Berlin. Në vitin 1931, u ndërtua 102 katëshja Empire State Building në New York. Në vitin 1937, Presidenti Franklin Roosevelt nënshkroi një akt të neutralitetit duke i mbajtur Shtetet e Bashkuara jashtë Luftës së Dytë Botërore. Në vitin 1950, Gwendolyn Brooks bëhet afroamerikania e parë që fitoi çmimin Pulitzer për librin e saj të poezisë të quajtur Annie Allen. Në vitin 1961, Fidel Castro lajmëroi se nuk do të ketë më zgjedhje në Kubë. Në vitin 1967, Këngëtari Elvis Presley u martua me Priscilla Beaulieu në Las Vegas. Ata qëndruan së bashku deri në 1973. Në vitin 1971 doli në treg kënga Brown Sugar nga The Rolling Stones. Në vitin 1979, Elton John u bë i pari yll i muzikës pop që dha një koncert në Izrael. Në vitin 1985, erdhi në jetë këngëtari shqiptar Shpat Kasapi. Në vitin 1989, hapen studiot e Walt Disney World pranë Orlando në Florida. Në vitin 2000, doli në treg kukulla Barbie për presidentin. Në vitin 2004, Çekia, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Qipro, Sllovakia dhe Sllovenia i bashkohen Bashkimit Evropian. Në vitin 2009, U legalizua në Suedi martesa midis së njëjtës gjini. Në vitin dy mijë e njëmbëdhjetë, presidenti amerikan Barack Obama njoftoi se Osama bin Laden, organizatori i dyshuar i sulmeve të njëmbëdhjetë shtatorit, është vrarë nga forca speciale të Shteteve të Bashkuara në Pakistan. Sot është Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve, një festë që i referohet kujtimit të protestave të punëtorëve që synonin një të drejtë të madhe dhe që konsistonte në orarin e punës në tetë orë. Këto protesta çuan në nxjerrjen e një ligji që u miratua në vitin një mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë në Illinois të Shteteve të Bashkuara. Origjina e kësaj feste daton nga manifestimi i organizuar në Shtetet e Bashkuara nga kalorësit e punës, një shoqatë e themeluar në një mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë në New York. This is Club FM 100.4. Okej, okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Sapo dëgjuat edhe kalendarin historik përgatitur nga Jeri këtu në Club FM në 100.4 dhe është momenti t'i japim asaj uh, një çast për të na frymëzuar me një shprehje që e ka zgjedhur vetë jepi Jeri. Dhe sot është një shprehje e shkurtër dhe unë kam zgjedhur uh, fjalë e urtë popullore. Fjalë e urtë popullore, mm -hmm. atëherë jepi. Çdo hap drejt kulturës është hap drejt lirisë. Oh, shumë bukur. Mm. Por kjo është uh, fjalë e urtë popullore? Mhm. Mm Duket shumë e sofistikuar për. Po se kërkova shumë gjatë që mos gjeja diçka që ne e kemi dëgjuar shumë herë. Mm -hmm. E gjeta këtë që ishte shumë e veçantë. Mirë e ke bërë. Faleminderit Jeri. Të lutem. Po shkoj pak uh, Jonah Hill, e ke parasysh Jonah Hill? Mm, po. Aktorin Jonah Hill. Ëm uh, çka ka bërë Jonah Hill është është në fakt është duke luajtur një film, një film të ri. Edhe për për këtë rol ai ka vendosur që ka vendosur ai, ia kanë kërkuar. Por ka shtuar peshën në mënyrë të mhm. jashtëzakonshme, të jashtëzakonshme. Shiko, për shembull se sa ka vajtur Jonah Hill uh, Altin. Wow. Jo. Mhm. Mm një transformim i vërtetë. Për një film i ri i cili quhet Arms and the Dudes, i cili do dali në pranverën e vitit 2016. Arms and the Dudes është historia e vërtetë e dy djemve amerikanë të cilët kontraktohen nga Pentagoni për të armatosur uh, forcat rebele në Afganistan. Mm -hmm. Dhe Jonah Hill është fotografuar në setin e xhirimeve të filmit. ku ka shtuar një peshë të jashtëzakonshme. Edhe një aktori e dihet që është ka qenë kështu. Ai ka qenë i shëndoshë po, zakonisht. Po dashur, por jo kaq shumë. Është një rol e morëm qaftë çka. Është një rol domethënë për edhe ka pasur edhe ndryshime në peshë, herë er më i shëndoshë, herë më i dobët. Për shembull për uh, filmin Moneyball, po ta shikosh këtu tek Moneyball, ai humbi në atë kohë thonë rreth 100 kg. Ëh, mhm. uh, imagjinoje të, humbësh 100, a mund të humbi njeriu 100 kg? Po, me vullnet të fortë. Po. Ia del mbanë. Vullnet, nuk besoj se vetëm vullnet. Duhet edhe të mësh. Një transformim i vërtetë edhe në këtë rast. Nëse po ishte do 2 kg. E pra duhet vullnet. Normal. Mund të jetë eksagjeruar pak. Ka mënyra të tjera ta për të hequr, besoj. Po, ka. Është vërtet. Gjithsesi. Tani është tani është prap buçko për për këtë filmin e për këtë filmin e ri, domethënë. Po shikoj me e, e di për shembull që për makinistin ai aktori çka ai aktori, uh, Christian Bale për shembull. Ai humbi një 30 kg, 35 kg për atë filmin. Edhe ajo ishte një gabim thonë ata, se i kishin kërkuar që të humbte vetëm vetëm 13, po e kishte lexuar mm. gabim. Dhe ia futi. Ç'u tregon tani? Po, po pastaj filloi të shëndoshej prap. Po. Ja, e ke parë filmin Makinisti? S'e kujtoj tani. Është një film që ka bërë Christian Bale, ëm, um, edhe nuk e di është para apo mbrapa Batmanit të famshëm që bëri atëherë. Mm -hmm. Po për atë film ai ka ka lënë nam, namin e zi. Sepse duket shumë shumë shumë i smurë për uh, për rolin. Për rolin. Po. Po e kanë këtë, e kanë këtë vetinë e transformimit këta. Këta mund të bëjnë çfarë duan valla. Po po. Me veten e tyre. Njëherë bëhen të hollë, njëherë bëhen të trashë, njëherë bëhen derra, njëherë uh, të bukur. Se nga hunda sha aton. Po ç'i kanë këta. Hollywoodianë. Po do të kenë besoj. Duhet të jetë paraja kam përshtypjen unë, se sidoqoftë ai zotria thotë do paguhesh 1 milion dollarë, e kupton? Ka njerëz që merren vetëm për, domethënë vetëm atë. Po. Kështu që. Po po, po, ai merret me veten e vet. Po të paguanin dhe mua 1 milion dollarë kush di ç'bëja. Në terma të peshës e kam fjalën. Edhe 500 s'ka problem. Mm. Edhe 500. 500 çfarë? 500000. 500000 e ke fjalën. Po, bëjmë një gjë të vogël. Po, pra tashin, paktën të rregullohemi. Mos e lë kështu me 500 dollarë. Të thata, të vogla. Gjithsesi, okay, mirë, shkojmë tek muzika, dëgjojmë pak muzikë. Kelly Clarkson për shembull, edhe kjo nuk është krejtësisht e huaj nga këto fjalët e peshës mbi peshës. Ka pasur edhe kjo oshilacionet e saj Kelly. Thonë që e ka të vështirë që të qëndrojë kështu, po. Në peshën optimale, po, zërin e ka yll. Çështja e këtyre vijave të bardha. Ne e nisëm uh, dje unë vendosa një një foto në fakt mm. në, në faqen time në Facebook dje, 23 orë më parë thotë kjo tani, por uh, isha bashkë me Lorin duke ardhur këtu dhe uh, jemi te kryqëzimi tek uh, jemi diagonal me librin universitar. Domethënë duke u hedhur për nga Artigiano, nga ana e mm. presidencës këtej duke kaluar për te Artigiano janë vizat e bardha të sapolyera. U lyen kam përshtypjen në të shtunën në mbrëmje, të premten e shtunën në mbrëmje. Ë, uh, s'është bërë akoma java. Po, po. Dhe dje në mëngjes ishin rrjepur si zgjebe. Ë, uh, vijat e bardha. Vetëm që kam parë që përveç uh, fotos që kam vënë unë, kanë uh, kanë filluar njerëzit të hedhin gjithandej ë uh, Po, Foto shumë të mirë. tilla. foto të tilla. Sepse cilësia e bojës që përdoret uh, për të lyer vijat e bardha për qytetin tani në prag të zgjedhjeve, e për të treguar që ndonjë punë çoku edhe bëhet ndonjëherë, është aq e keqe sa që u deshën vetëm 4 ditë. Unë nuk kam parë ndonjëherë se zgjasin, po zgjasin ja një muaj. Të paktën. Para se të fillojnë të Po kjo paska qenë kështu, uh, vjedhje e pastër. Nuk e di sepse Pse i kanë lyer këto? Kur kur dihej që do do dilnin do do harxhuan kohën kot. Po harxhuan kohën ata se ne lekët i kanë marrë se s'është se pra, s'u paguan. Prandaj nuk e thashë lekët. I kemi paguar ne këto vija, i kemi paguar shtrenjtë. Absolutisht. I kemi po. paguar për për për vija që do zgjasin, nuk e di unë tani se sa do ta kishte normalisht Jetëgjatësinë një vijë e bardhë. Dhe mua më ka bërë shumë përshtypje kjo. Në çdo vend që kam shkuar, po nuk lyheshin vijat kaq shpesh. Vijat e, e ndarjeve të korsive në trafik. Po, po është një lloj boje që po, po, po. ka po, për pra. shembull minimumi 14 vjet garanci. Mm -hmm. Të betohem. Po, kush po thotë 14 vjet? Ajo është është një është një bojë e trashë, është një është një është një lloj gjëje nuk e di se ajo është e përpunuar. E mira sot është që ka lloj lloj bojrash, ëh, mund të gjesh edhe shumë cilësore që zgjat po pra, shumë më tepër në kohë. Është një standard i veçantë që përdoret, se nuk është bojë që të lyesh muret. Po pra po. Por është bojë kastile për atë punë që do shkelet me goma makine vazhdimisht. Dhe ka një ka një ka një lloj trashësie. Po ta po ta prekësh për shembull, flas për jashtë jo këtu, ka një mm. lloj gomimi, është është një ku di unë tash. Po është ngritur ajo, mm. është ngritur, nuk është kshu thjesht si e lyer me furçë. Dhe ajo mban, po mban për për Për shumë kohë, për shumë mm, kohë. Minimum një vit, nuk e di tani se sa mund të shkojë ajo. Por nuk i nuk i kam parë njerëzit që të lyejnë kështu herë pas here. Duhet menduar që dhe duhet justifikuar më saktë që fati i keq ishte që ka rënë shi këto ditë. Po, edhe aty është ideja, që ti e ka larë sistem të zëndaj shiu të të. Po, se vetëm në Shqipëri bie shi. Po, po. Në Tiranë bie shi, se kështu në Gjermani për shembull nuk bie shi. Po, mund të kishin shkuar 2 javë, 3 javë. 3 javë, po, do kishim pasur 3 javë, ato. Do ishim knaqur 3 javë. Po, Këto vijat e bardha nuk janë kot, se tani nëse ti mundohesh që edhe t'i kulturosh njerëzit edhe t'i bësh që të zbatojnë vijat e bardha dhe sikur ka filluar kjo të respektohet diçka më shumë. Pak unë mm -hmm. e shikoj në disa vende te sheshi Wilson njerëzit sikur ndalojnë më shpesh se sa ndalonin ata kokëdrutë vazhdojnë ecin ata katunarët, e kupton në kuptimin pa lidhje me fshatin. Katunarët këtu Ja, uh, që mund të jenë të lindur në Tiranë ose në një qytet edhe më kryeqytet se Tirana. brenda Shqipërisë. Por gjithsesi vijat e bardha duhen sepse ato janë sinjal i pamor për shoferët që të kenë kujdes, ndalojnë, të ulin shpejtësinë, lënë njerëzit të kalojnë, janë karrocat, janë fëmijët, janë pleqtë, janë të rinj, gjithë, si një qytet pra, normal, një qytet me qytetarë, kurse kjo lloj zgjebeje që i hidhet nëpër rrugë këtu, unë nuk e di se çfarë çfarë emri t'i vë. Zgjebe mirë sa. Zgjebe. Ëm zgjebe e bardhë. Po jo, zgjebe. Kjo është si të na thuash pa hajse për këtë zgjepsat mirë është kjo. Jo, njëjta gjë është edhe kapaciteti, e kupton? Edhe me bulevardin Dëshmorët e Kombit ose ku i park. Kështu e mm. bëjnë domethënë njerëz sa ko i hedhin nga ai kështu stres rëra, turp, çfarë është vetëm E bën kështu si shkretëtirë Saharaja aty. Po, ngrihet ajo. Në moment edhe. E di. Dhe kur kalojnë njerëzit, sa sa po kanë dalë nga dushi, duhet ta marrin dushin me vete gjithkohë. Është pra Mos flasim për mushkëritë pastaj se çfarë mund të heqin. Ti rriti. Vetëm një ditë. Jo, se para 3 ditësh më ndodhi kjo gjë që po thotë Altin. Sa të mbush gojën me pluhur. Po, absolutisht, dhe nuk e ha fare. Fuçum çakiz. Dhe jo vetëm goja, se mirë gojën e mban mbyllur. Po të futet pluhuri nga hundët. E di, nga hundët për shkakun. Provo t'i shfrysh. Mbyll veshët. Mund të bësh art. Po. Ej, e kam menduar edhe këtë pjesë. Është skandal me pak. Po. Kështu që ne do të vëmë këtë foton. Do të vëmë këtë foton tek faqja jonë në Facebook. Dhe juve çfarë mund të bëni nëse doni, nëse jeni vërdall rrugëve, në kryqëzimet nga ju bie rruga juve, mund të shkrepni tjera foto të vijave të rrjepura. Po i njëjti fenomen ka ndodhur me gjitha vijat. Me të gjitha ata, po, po, është njëjti. Është domethënë e njëjta skartitet. Javën e kaluar. Po. E njëjta skartitet. E njëjta foto do të të vijë. E di. Po. Le të bëhen më shumë, s'ka gjë. Kështu që ju mund t'i vendosni se tani Facebooku lejon që si koment mund të vendosësh një foto. Mhm. E mund të bësh një një grup me foto atje. Okej? Ta vendosim të këtë të parën tek um, tek faqja jonë që është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit dhe pastaj ju mund të shtoni foto tjera. Kështu që ndërsa shkoni për, nuk e di, se ca prej jush janë pushim sot. S'jemi të gjithë kështu me fat si juve. Pushuesit, po. Nëse bëni foto të vijave të bardha, aty ku janë rrjepur, aty ku janë uh, janë janë zhdukur brenda 3-4 ditëve, mund t'i shtoni atje si si një dëshmi më shumë të Nuk di se çfarë ta quaj. Nuk di se çfarë ta quaj, por kjo është thua është sa turp, po tjetra është sa turp për ne që që, që lejojmë akoma që të të kemi të tillë standard qeverisjeje të qytetit, të rrugëve, se ne i paguajmë edhe këto taksat e rrugëve. Se ndryshe bllokojnë makinën, e kupton? Të gjitha i paguajnë. Njerëzit e shkretë janë janë uh, duke paguar, mbajnë radhën, paguajnë energjinë elektrike, mbajnë radhën, paguajnë për uh, kolaudimin e makinës, për taksën e rrugëve, për taksën e uh, gjelbërimit, me, me të gjitha gjërat e ndryshme. Taksë për Radio Televizionin Shqiptar, taksë për këtë, taksë për atë, taksë për këtë, taksë për këtë. Paguajnë, paguajnë, paguajnë, paguajnë dhe shërbimi Boja jote zbardh. Do t'i do t'i bëj një një poezi për bojën e bardhë të Oltës. A mundemi? Mhm. Mm ja të ndihmon Jeri. Të futemi pak në gjendje një herë. Okej, okay, dakor. Altini. Hajde Jeri. Do do e bësh ti? Jo, ja, do e bësh ti. Okej, okay, më mirë. Do do e bësh ti Jeri, na vjen keq. Altin, ke ndonjë këngë? Boja jote zbardh. Fusha edhe male. Po pushojmë po pushojmë, ah, ma hoqe fare komplet përqendrimin. Po thosha boja jote zbardh. Si dëborë mali Si fletë A katër Para se ta ketë bërë pis kali Boja jote zbardh Si mbathje të sapolara Në, ok, lara, lara, nuk e të... Më iku frymëzimi komplet, nuk... S'është gjë tani Që ka kemi ka Kemi ka, edhi A, u turpërova, tashi më vjen shumë turp Më vjen shumë turp nga publiku, nga të gjithë ata që na dëgjuan Poezinë time, s'ishte gjë? S'ishte gjë, jo. S'ishte gjë? Duhet duhet të isha përgatitur për këtë. Po mirë, prapë po u lodhe një çikë. Po, u lodha, u këputa. Gjer sa u këputa. Dëgjo, kur themi do të kemi një anagramë në klubin e mëngjesit, miq të dashur ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104, mirëmëngjes të gjithëve. Shkojmë tani për të dëgjuar këngën King nga Years and Years Ora është 7.28 minuta Ju jeni me Blendin Jerin Altinin Oltën Mirëmëngjes Edhe Lorin Mirëmëngjesi Ok, koha për anagramën tani në Club FM në 104, te, është 7:31 minuta. Jepi Altin. Anagrama në klubin e mëngjesit. Oh yeah. Atëherë, anagrama për uh, sot mëngjes është uh, Na Fap Gora. Na Fap Gora. Na Fap Gora. Për SMS-at 0-6-9-20-70-2-2-2 Nafap gora E gjeti Jeri, shyqyr një herë Më lër të mendojmë pak Jeri ka gjetur për 4-5 sekonda këto, këto ditët e fundit Çka më ka mërzitur mua thellësisht me cilësinë e dobët të anagramave Por sot duket sikur Nafap gora Nafap gora Për ça luajmë Olta? Do luajmë për një orë nga Premium Watches. Atëherë luajmë për një orë nga Premium Watches. për një orë nga Premium Watches miq dashur Nafap Gora. Kusha. Um. N A F A P G O R A. Ami ti e gjete dhe ti? E gjeti dhe ajo A pa e gjete dhe ti? Po pia më atë Ma shumë mërzit Po na thonë që këto Kë? Këto vijat e bardha i kanë lyer nga me atë kosin që pihet në vend që t'i lyenin me atë kosin që hahet A, po shumë mirë kanë thënë Prandaj janë gatuar atje Dakordo. T'i lëmë njerëzit mendohen. E ju kujtoj, sot muzikën e zgjidhni ju në Club FM në 100.4 është e premte, çdo të premte kështu ndodh. Prandaj mund na kërkoni këngët që doni të dëgjoni. Unë Blendi bashkë me Altinin, uh, Jerin, Oltën dhe Lorin jemi në gatishmëri për të luajtur muzikën që ju doni të dëgjoni, kështu që mos nguroni. 069 20 70 222. E di, shumë prej jush janë në shtëpi sot duke shijuar këtë Edhe qëllon në një maj në në prag të fundjavës që e bën mm, fundjavën gjatë. Po. Për ca ka nisur që të enjten. Ë uh, sot janë Që dje rrugët plot ishin. Por kanë shkuar, kanë shkuar për shembull në kanë shkuar në bregdet, kanë shkuar mbrëm mm. në darkë. Gdhien sot në Dhërmi, çohen, ah, relaksohen. Nesër prapë në Dhërmi. Olta do na tregosh si do të jetë edhe moti? Pasnesër, si do jetë moti në Dhërmi nesër? Shi, shi, shi i madh do jetë, shi i madh. Më duket se pastaj ka dhe pak breshër Por da ka pa dalë Ka edhe dëborë Si do jetë moti, na trego pak, si do jetë moti në Dhërmi? Në Dhërmi s'e di, duhet ta gjej, por në Tiranë do kemi një mot me vranësira oh, Me vranësira të rregullta, apo të çrregullta Po, mm. deri diku, deri në orën 14 janë të rregullta, pastaj bëhen të çrregullta mhm, mhm, mhm, Nesër do kemi vranësira edhe të dielën gjithashtu Por shi nuk do kemi. Nuk do ketë. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit Olta. Mirë, le të bëjmë një pyetje tani nga këto gjërat që ngjasin lart e poshtë nëpër Shqipëri. Lart e poshtë nëpër Shqipëri, miq dashur. Ja ku është. Kjo quhet prit prit se e di. Prit prit se e di. Zoti Ben Blushi ka qenë në syrin e ciklonit. Si, ciklonin e ka nisur ai vetë në fakt. Se ai është që po flet edhe mm -hmm. po Nuk është se është në shënjestër, ai deputet është. Por ka thënë dje në opinion me shokun e tij të vjetër, dhe ti e di që Lushi dhe Fevziu për shembull janë shokë klase, ku diun tash. Mm -hmm. Shim kone. Se apo sjo të më koha e kone e asaj. Çfarë? Kone me me me, me për, kone një gjën kone. Shumë më parë. Kone partis. Ehm, um, atëherë, atëherë ka thën, ka thën se më e mirë se qeveria Rama ka qenë qeveria pika pika pika. Cila? Cila qeveri? 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Kështu është shprehur ai dje Më e mirë se qeveria Rama Ka qënë qeveria Pika, pika, pika Pika, pika, pika Kthehemi mbas pak në Club FM në 100.4 Kjo është Uptown Funk tani Vjen si kërkesë muzikore këtë mëngjes Ja ku është Sokol Bam! Mirë se keni ardhur këtu në mëngjesin miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën, Lorin dhe Bruno Mars. Është Club FM që po dëgjoni në 104 çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10. E do të kemi sot edhe uh, kritikun letrar zotin Agim Baçi mbas uh, i bie tani rreth uh, 40 minuta. Rreth 40 minuta, kështu që Uh, do e kemi këtu do të flasim për uh, libra sot, si çdo të premte bashkë me të, uh, dhe një autor shqiptar. Mm -hmm. Një autor shqiptar. Po e mbaj surprizë për juve tani, me inicialet LS. LS. Ok. Qoftë se e gjeni se për kë shkrimtar bëhet fjalë, ne do t'ju dhurojmë dy bileta për në Cineplex. Inicialet i ka LS, shkrimtari shqiptar. Autor shqiptar. Po, autor shqiptar. Okej. Okay? Dakord. Okej. Okay. Ndërkohë që unë kisha bërë një pyetje nga aktualiteti dhe pyetja ishte sipas Ben Blushit gjithmonë sipas uh, deklaratave që ai bën në media si një eksponent i rëndësishëm i partisë socialiste, por uh, kritik i qeverisë së zotit Rama. Ai ka thënë në televizion mbrëmë se qeverisja Rama Nuk është aq e mirë sa ç'ishte qeveria Nano. Nano. Bravo. Ky moment më i dashur për t'ju sjellë uh, në mend kohët e qeverisë uh, Nona. Nano. Çdo gjë duket si pranverë në fakt. Ah, Na vure në gjumë Altin. Viti ishte 2004. Nano ik, nano ik. Ai ai ai. Në rregull, fituesja është Klea, fiton dy bileta Klea. për në Cineplexx. Bravo Klea. Bravo, bravo. Mirë. Ehm, um, do të do të përsërisë te njerëzit se cila është anagrama në këto momente. Nafap Gora. Nafap Gora. Nafap Gora. Kujdes. Po. Në kuvend. Ka kështu hynere, domethënë secili ka mendimin e tij. Jo, sigurisht. Po, mund të ketë të drejtë, nuk e di. Unë nuk i nuk kam qenë në sigurimin e shtetit që ta, ta di deri ku shkonte, po. Gjithsesi, do është kështu, kjo. Jo, po, është kjo ide derisa Blushi po bën një analizë, domethënë deri diku pak më të thellë se zakonisht. Edhe ata mund. Vetëm sigurimsa mund ta bëj këtë. Po. Zërat. Duhet t'ju pyes për diçka që ndodhi dje në Kuvendin e Shqipërisë, e cila është e rëndësishme, sepse ka pasur debate të ashpra. Pastaj ka pasur një votim. Mm. Dhe në fund të votimit është miratuar Ky ligj. Cili ligj? Cili ligj? 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Jo Di gjë ti? Jo, nuk di, dhe më shëjtë dhe më sot Ndërsa ne hanim tek Çakra Njerëzit votonin atje në kuvend Lodheshin Po, pra Gjuna Ishim te Çakra atje Dhe ia kaluam mirë, unë isha shumë i knaqur uh, Me gjithçka sa ndodhi mm, Edhe unë E kam një foto Edhe unë shumë Bëra një foto Nuk e di a e, e morët juve këtë foton që ja. Jo. që dole jo, mba Vetëm foto e jotë në fakt ekziston Asnjë s'ka bërë asnjë foto S'bëtë foto ju atje Ne ishim jo. tepër të zënë Kishim punë të tjera Lori Bahanta Ja kjo është fotoja Lori si ishin ato Qepët ishin fantastike oh, po, po, po, po. Shumë faleminderit Çakra për për mikpritjen. Është restoranti indian miq të dashur ndodhet mu përballë me Universitetin e New Yorkut në Komunën e Parisit. Ish Universitetin e New Yorkut. Se çfarë është bërë tash atje? Wisdom. Po. Wisdom. Po. Mhm. Edhe ne të dyja dje pa, duke po. kaluar. Universiteti Wisdom. Po. Po mirë, okay, ish New York, po New York ka hyrë lart, është mhm. në kodër tani. Ah. Se kodra e diellit. Kodra e diellit. Po. Rezidenca. Po, kam mundsi. E bardha, ja se si bëhen vijat e bardha, meqë po flisim pak uh, Në Itali dhe më duket se ky djali është Se dëgjoj edhe për një shqiptar që ka çmendur gjithë me, me mënyrën se si lyen vijat Dhe mhm. ky mund të jetë ai, por nuk jam, mos më citoni për këtë se nuk jam i sigurt Megjithatë, me një tip, këtë mund të një, që ta quaj këtë, si tip... Uh, makinerie ku ky qëndron në këmbë, ë uh, me motor, e motorizuar edhe me rrota, ai lëshon vija të bardha, mu atje ku janë shenjat e vijave që janë fshirë. Mm. Edhe e bën këtë me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Ai ecën me shpejtësi, herë pas here vendos edhe nga një kon në rrugë aty ku nuk duhet shkelur, Vija. Wow. Edhe e gjitha është një mrekulli e vërtet. Domethënë një precizion i jashtëzakonshëm mënyrën se si bëhen ose mbahen të bardha e të lyera. Këto të jashtë. Wow. Vijat e rrugës. Janë të paparë. Kjo është në Itali pra. Janë të paparë, nuk është është në në një kështu gjë japoneze. A ku di unë se çfarë, në po një nga Po s'ka nevojë të jetë japoneze ajo. Për 5 minuta ai fantastike. Bën gjithçka që duhet të bëj me makinën e tij, lyen vijat për së mbari edhe i ndan korsit nga njëra tjetra. Mrekulli e vërtet. Ka habitur gjithë. Me me këtë. E po s'ka marrë dorë s'ka. Po bra. e cila është një tip sociologe, por uh, merret pak me me këtë gjuhën, uh, quhet uh, Sara Larson. Mm. E ka bërë edhe një shkrim të gjatë për uh, revistën prestigjioze The New Yorker uh, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ajo standardi po tregon ajo që sot përdoret madje më shumë se sa lol. Tam. Në chat është ha ha. Ha ha. Ë, ky është standardi më i gjerë. Vetëm se ata që po e përdorin hahan Po. janë nga 35 vjeç e lart. Oh. Ka ca që janë uh, më të ulët, ndërsa këta më të rinjtë, sidomos adoleshentët, 14, 15 vjeçarë, 16 Si puna vjeçarë, ime. janë duke shkruajtur he he. Ai, Wow. Dhe ca prej tyre janë duke shkruajtur hi hi. Wow. Edhe ajo ka bërë një një studim si t'thuash statistikor dhe del që Më të rinjtë shkruajnë he he dhe hi hi, ndërsa ne që jemi më të, të pjekur edhe po marshojmë krenarë drejt, drejt mesmoshës. Lakjes. Po, ne shkruajmë ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha. Po. Kështu që, kështu po, që po, nëse po, doni ti vëlloni, ne shkruajmë siç është në fakt, për të thënë. Se kështu do në fillimet e para ha ha e ka pasur. Po po, edhe kur qesh, për shembull, ti nuk qesh. Edhe kur qesh. Kur qesh? Ose. Varet se edhe si qesh në po, fakt. Po pra varet. Po, ti si qesh jeri? Varet, ndryshon. Jeri po themi si qesh. Sipas situatave. Sipas situatave do të jetë. Mirë, mund ta imagjinoni vetë. S'ka problem. Tam. Okej. Okay. Mirë, në rregull. Olta, kemi ndonjë fitues, ndonjë gjë për të dhënë? Na jep or, Olta, para se ta mbyllim. Hajde Olta. Po kemi, kemi. Shumë e zgjate, ha. Siç më thonë një Luan Starova. Luan Starova është sakt. Sakt. Bravo Ema, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo. Ne do të flasim për Luan Starovën sot me Gimin. Wow, e gjetën. Unë thashë vetëm inicialet. Një shkrimtar shqiptar me inicialet LS. Bravo, qoftë, e ka gjetur Luan Starova. Mirë. Kaq kishim? Kaq? Po ligji i energjisë elektrike. Jo, më ç ligji i energjisë elektrike. Po ligji i punës. Jo. Po ligji i hapjes së dosjeve. Po hapra, pra, pra, pra, bravo. Sekret dosje hapë. Është Riola fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo qoftë. Është ligji i hapjes së dosjeve që ka shkaktuar kaq shumë debate, është folur kaq shumë kohë. Nuk është bërë me lustracion, siç kërkohej, por uh, vetëm me transparencë. A ku di unë se çfarë, është bërë një lëmsh i vërtetë aty as merret vesh çfarë. Gjithsesi, ej, çuna dhe goca, ju kujtoj që anagrama është Nafap Gora, Nafap Gora, dhe dua të bëj një pyetje të fundit nga lajmet, nuk ka nevojë as për sigël, as për gjë, mos u mërzit për atë. Muzikë do dëgjojmë tani nga Ingrid Michaelson, pyetja është, ky boksier i ka dhënë lamtumirën sportit, Edhe kjo ka ndodhur dje. Kush është boksieri që i ka dhënë lamtumirën sportit burrëror e të mrekullueshëm të boksit? Kthehemi mbas pak në 104 tani është koha për të dëgjuar Ingrid Michaelson, miq të dashur do të kemi edhe lajmet e orës 8 në 3 minuta e më tej vazhdojmë programin me më shumë Dhe dëgjoj, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Un uh, u plaka, iku. iku. Ka të bukurën e vet edhe kjo. E dëgjoni pak se më erdhi, më erdhi në WhatsApp edhe edhe ky regjistrim nga nga im bir sot mëngjes, ai sapo është çuar edhe. Po, mirë. Kishte këtë për të më kënduar. Sot do të flasim për një faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ëh, uh, do të flasim për një libër të Luan Starovës, miq të dashur, me Agim Baçin vetëm mbas pak këtu në klubin e mëngjesit, quhet Librat e babait, është një roman. Ëh, uh, është përkthyer dhe botuar në disa gjuhë të huaja. Libri është botuar për herë të parë në maqedonisht në vitin Një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy Luan Starova ka lindur në Pogradec, por është rritur në Maqedoni mm -hmm. dhe um, atë vit kur është botuar në 92-shin është vlerësuar si libri më i suksesshëm i vitit në Maqedoni, por Gimi flet me një entuziazëm të veçantë për këtë. Thotë se e ka palosur ky libër, kështu që e ka e ka kthyer në një origami. E ke parasysh ato ato mbështjellësit e vogla? Tani, çuna dhe goca. Uh, kemi një zë që Altini ka bërë gati për uh, ditën e sotme. Ky është zëri i përgjumur edhe bashkë me këtë do japim edhe fituesin e Parafangos sot në klubin e mëngjesit, që ishte uh, anagrama për ditën e sotme. Dhe fitues është Blerta, o, Blerta. 057 i mbaron numri. Fiton Bravo, orën Blerta. nga primi Moçi. Bravo, Para Blerta fango. Peta. Bravo. Bravo. Okej, okay, ja ku vjen zëri i përgjumur, kujdes. Mhm. Mm 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2 Kush është personazhi që flet Ndonjë ndihmë Altin se e vështirë duke po Më duket shumë i njohur Por është shumë i njohur Kush del tani nga shpia është një njeri që Përton me dal nga shpia Dhe nuk është Ben Blushi Por është majtas A, është majtas mm. mm. Mmm, edhe një herë, të lutem. Nuk e vë në diskutim që për ata qytetarë është e rëndë. Edhe unë po ta kisha shpinë do thoja o sa mirë jam këtu kush del tani nga shtëpia. Hmm. Vështirë e ke bërë. Ec e gjeje pra. Mirë, 069 20 70 222 nëse ia dilni 069 20 70 222 Në Club FM në 104 i mirëpresim SMS-të tuaja sot është e premte dhe muzikën e zgjidhni po ju Kështu që jepini, bjerini Do të ndërpresim programin vetëm për pak minuta tani Dhe do të vijmë me Muse Do të jetë Dead Inside Kënga e radhës Dead Inside Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, 8:22 minuta tani dhe kritiku letrar Agim Baçi është këtu në studio me ne. Mirëmëngjesi Gimi, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Është ditë pushimi për uh, për ty, por ti uh, gjithsesi nuk ke përtuar që të zgjohesh. Jo, po le të sim, uh, s'ka zgjohesh herët. Unë të falenderoj shumë dhe do të flasim sot miq dashur për një roman. Unë duhet të tregohem krejtësisht transparent për juve. Unë nuk e kam lexuar këtë roman. Është ai, ëh, që jo, e vendosëm vonë. E vendosëm, e vendosëm vonë, por uh, Gimi kishte një arsye të fortë. Ëh, uh, është palosur nga ky roman, tha, jam palosur nga një roman, kam nevojë të flas për të, kështu që le ta le ta përdorim këtë edhe si një lloj uh, terapie për ty që të të, të shpalosim edhe të të japim mundësinë. Mund të bëjmë kështu do të marrë të të nxjerrësh. Të nxjerrësh si thua çfarë çfarë ky libër me me çfarë ky libër të ka ngarkuar. Ëm, um, shkrimtari është Luan Starova, libri quhet Librat e babait është romani botuar nga Toena. Luan Starova po lexoj vetëm një hyrje fare të shkurtër këtu. Ka lindur në Pogradec më 1941. Prej nga më 1943-shin familja e tij u shpërngul dhe u vendos në fillim në Strugë e më vonë në Shkup ku jeton edhe sot. U shkollua në gjuhën maqedonase si student i gjuhës dhe i letërsisë frenge. Punoi në një kohë si gazetar. Më vonë u pranua si asistent në katedrën e gjuhës dhe letërsisë frenge në Fakultetin Filologjik të Shkupit. Aktualisht ligjëron në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë dhe është anëtar i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Maqedonisë dhe të Akademisë Mesdhetare në Napoli. Gjatë dhjetë viteve të fundit ka qenë me misione diplomatike në fillim si ambasador i ish-Jugosllavisë në Tunizi dhe në qendrën palestineze dhe më pas nga viti nëntëdhjetë e katër deri në dymijën ka qenë ambasador i parë i Republikës së Maqedonisë në Francë, UNESCO, Spanjë dhe Portugali. Është fituesi i çmimit më të lartë francez për artet dhe letërsinë. Kjo është përshkrimi jetësor i tij, por me thënë të drejtën fakt edhe unë nga një intervistë që kishte dhënë me një mikun tim Armando Borën, po s'e kisha parë në atë kohë kur e dha dhe e pashë përsëritje. Ëh. Mm dhe më befasoi nga nga shumë gjëra që po që po thoshte dhe e mora librin në dorë. Luan Starova. E mora librin në dorë dhe ishte nga ato libra që në momentin që fillon ta lexosh, vështirë se mund ta lësh pas. Ëh, është një lloj përshkrimi Së pari, ëë, domethënë gjetja e tij për ta shpjeguar botën përmes librave, përmes bibliotekës që kishte babai, mm -hmm. përmes mënyrës se si lexonte dhe ku i fshihte ai, se si i ndante librat. Librat e së shkuarës, librat e së tashmes, librat e librat që kishte të, të një kohe tjetër, domethënë librat dorëshkrime. Ëh, mm -hmm. uh, kish nuk janë thjesht një ndarje midis rafteve, themi, bibliotekë, por ishin logjika të ndryshme të kohëve të ndryshme. Ai është një saktë, domethënë shumë shumë shumë e rëndësishme që së pari ë ka gjetur librat për të për të për të përshkruar. Më fal se po shikoja Luan Starovën në një video këtu për çfarë do të thotë. Ka gjetur ka gjetur ka gjetur librat në mënyrë të habitshme, mm -hmm. si mbrojtje. Mhm. Mm libri. Prezanto, ky ky përshkruan edhe ndërton një histori mbi librat e babait të tij, mbi bibliotekën e shtëpisë. Gjithçka, gjithçka, domthon mbi bibliotekën që kishte babai. Mm -hmm. Mënyra si i linte librat, ku i linte librat, si lexonte, si diskutonte me mhm. këta mm -hmm. dhe Uh, pastaj kur filloi të shkruajë thotë uh, është gati autobiografik domethënë dhe, dhe kur filloi të shkruajë që ky ishte kritiku më i madh dhe dhe uh, për shembull ka thotë kur bëra një tregim hyjnitë që nuk flasin thotë babai m'u afrua ngadalë thotë pse flet për disa gjëra që nuk i njeh nuk i njeh ë mm. mm -hmm. uh, babai ishte një njeri i lexuar kishte mbaruar shkollën ka jetuar në Stamboll domethënë ishte avokat uh, njeri shumë i lexuar poliglot që lexon ato librat në mënyrë të ngadalshme në duke i ndarë dhe aty është një botë e tërë, sepse këto si fëmijë nuk kanë të drejtë, për shembull, kanë të drejtë të shikojnë ca libra, po disa të tjerë nuk kanë të drejtë të shikojnë, disa të tjera janë të fshehur si dorëshkrime dhe gjithmonë ai kurioziteti i fëmijës dhe ky si e zbulon atë atë sistem, por me një stilistikë të mrekullueshme, me një mhm. stilistikë që e përshkruan dhe me një butësi si një qëndisje, është nga ato libra që që lexohet këndshëm dhe thua në fillim fare si ka mundësi që përmes një përshkrimi të bibliotekës dhe atyre bisedave përmes librave, Do të kishte gjithë ky roman. Në fakt, kur mbaron, mbaron po me librat, po me ë uh, është shumë mahnitëse sepse në fund fare kur kur po po ndrronte jetë, amaneti që kishte, po i thot të shoqes që e kishte shoqëruar gjithë kohën, thot tani thot para se të mbyll syt, duhet t'i kthesh të tjerëve librat që ua kemi borxh. Ëh? Mm -hmm. Dhe vetëm pastaj ndrroi, domethënë, si për të thënë që ë raporti i i i i, i një fjale Një rëndësia e fjalës që është kaq e rëndësishme që duhet t'ia themi atij që duhet. Duhet t'ia themi dhe mos t'ikim domethënë mos bëhemi pishman më vonë pse nuk e tham. Domethënë ne jemi njerëz dhe kemi shumë nevojë për fjalën. Për mënyrën se si komunikojmë, për mënyrën se si si flasim, për mënyrën si u drejtohemi të tjerëve. Mm -hmm. Duhet ta dim që është shumë e rëndësishme dhe duhet duhet thjesht nëse e kuptojmë se diçka duhet thënë, nëse dikush e meriton atë gjë, nuk kemi pse hezitojmë, por duhet ta themi. Dhe pothuajse gjithë libri është një himn i raportit të komunikimit duke duke duke përdorur librat si një lloj mburoje të jashtëzakonshme. Çfarë është libri? Po aty ka një babai i tij është një flet gjithmonë me një KK që ai sjell emrin. Po pra. Është një mik i tij që ka mbaruar, ai ka mbaruar në Paris, domthonë ky ka mbaruar në Stamboll, duket sikur bashkon dy botë. Po KK ka shumë pyetje. Kë kush do të kur ku do se ti pa si si si një model pyetësh sepse edhe ato që diskutojnë këto janë njerëz që dhe janë dy miq që diskutojnë dhe merren me libra të vjetër për këtë dhe më ka dhënë gjithë sagën e lëvizjes ky jep lëvizjen nga Shqipëria në Maqedoni jep lëvizjen nga nga Turqia që kanë qenë i jati domethënë në, në Shqipëri në në, në Shqipëri uh, jep pastaj kohën e, e, e emigrimit që nuk u pranuan sepse ishte komunizmi që Që këto i përkisin për shembull sepse bie fjala është një moment aty shumë tronditës që ne e kemi përjetuar s'ka rëndësi nëse ka ndodhur në Jugosllavi apo këtu diktaturat veprojnë njësoj që vjen ai sekretari i partisë dhe thotë ju pleq do thënë dembelë domethënë të dy rrini fshiheni atje ç'na duhet ne hajdeni këtu dhe anglezët thotë dhe amerikanët thotë që do bëhen si ne mhm. shtete mhm. socialiste domethënë hajdeni bëni punë vullnetare lejeni ato idetë e juaja atje a mund ta lexoj këtë mhm. po. meqë e kam hapur këtu ë rastësisht në fakt aksioni vullnetar thotë Një ditë ndërsa babai dhe KK-ja po merreshin me përkthimin e një teksti të vjetër, sipas KK-së, shumë i rëndësishëm për ndriçimin e historisë së Ballkanit, ua tërhoqi vëmendjen zëri i një djali nga Komiteti Rajonal i Partisë, i cili nga dritarja hyri në dhomën përdhese ku punonin të dy pleqtë. Hajdeni ju pleqtë parazitë! Në punë vullnetare! Lërini letrat boshe! Bashkojuni radhëve të klasës punëtore! I zhytur thellë në tekst, babai hoqi syzet ngadalë. Por as që i kuptoi fjalët e djaloshit që u largua menjëherë. KK-ja, pasi e pa që djaloshi u largua, mjaft, iu drejtua babait me zë të lartë. Çapkënë të paedukuar! Na thërrasin ne në punë vullnetare që të mihim e ne mihim në thellësitë e historisë! Babai, që vetëm tani e kuptoi se për çfarë bëhej fjalë, ia mbajti ison KK-së dhe ngadalë, e qetë, shtoi, Nëse mihim të gjithë, Kush do t'i kryej punët e tjera? Jashtë jehonte kënga mobilizuese. Amerika i Engleska biqe zemlja proleteska. Amerika dhe Anglia do të jenë vende proletare. Kur i dëgjoi fjalët e këngës, plaku KK filloi të qeshte. Babai, i trembur se mos KK-ja dilte jashtë, që të shprehte të kundërtën, vazhdoi të lexonte përkthimin e dokumentit me zë të lartë. Përpjekja e tij nuk shkoi kot. Dhe KK-ja tha, Kjo është puna e tyre, jo e jona. Le të luftojnë për Amerikën e Anglinë Proletare. E bashkë me babanë u zhytën përsëri në tekstin e vjetër. Është është e para herë, domethënë është një libër që lexohet me kënaqësi shumë të madhe, ka një stil të mrekullueshëm, ka një domethënë një përshkrim të jashtëzakonshëm, edhe kur duket sikur i rikthehet është si një lloj ristartimi i gjërave si për të kujtuar që e e e shijove mirë ato që kalove. Mhm. Mm e pe mirë, Na ndodh ne, domethënë, pas një bisede të mirë kemi qejf ta kujtojmë. Pas një bisede, pas një darke, për shembull, duam të mendojmë ato që na bën mirë. Ato dhe ky, duke treguar ky, domethënë duke e rikthyer atë duket si një pjesë shumë shumë e këndshme e kësaj gjëje që e tham, po mund ta rithemi prapë, mm -hmm. nëse është një gjë e mirë mm -hmm. dhe ka atë, domethënë, ka atë stilin shumë të mrekullueshëm dhe ka atë sigurinë e madhe që Po flet si një shkrimtar që e ka penën vallzon te dora e tij, mm -hmm. domethënë ka një stil të këndshëm. Ë duhet është diçka e çuditshme sepse më duket se vetë ai i shkruan maqedonisht dhe në shqip është dikush që ja përkthen, por ai asiston gjatë gjithë kohës mm -hmm. përkthimit mhm. aty, domethënë dhe me shqipen e tij që e din shumë mirë, por ndoshta s'i beson asaj të shkruarës. E qartë, e qartë, ne mund të jetë mësuar ta. Ë e gjithë kjo e gjithë është një raport shumë i këndshëm me librin, është një raport shumë shumë, domethënë është një botë e tërë. Është një botë e tërë, domethënë se si libri mund të jetë shpëtimi në çdo kohë, sepse ka kohën e vet. Është kohë më vete. Mënyra se si i përshkruan me radhë raportet e librave, se si duhet duhet të marrë ato në kohë të ndryshme për të treguar që jeta ka momentet e veta. Libri është libri i madh i jetës që nuk mund ta lexosh atë të plakut kur je fëmijë, domethënë, ose nuk mund të bësh fëmijë kur je plak. Mm -hmm. Dhe dhe dhe në në këtë lloj sistemi, për shembull aty ka një një nga gjërat që më mahnit është raporti me mamanë që ë uh, nuk merret me librat, por e ruan bibliotekën e babait në mënyrën më më më strikte, fanatike, më po. fanatike mm. dhe nuk ka gjë që mund ta mund ta trondisë veçse prishja e këtyre dhe rregullon gjithmonë ato që prishin fëmijët nga kurioziteti për ta parë atë. Mm -hmm. Dhe a, ka një linjë shumë shumë të këndshme se si ai i ati që nuk flet kurrë për çështjen e dashurisë ose këto ka ky është rritur me një me një dashuri shumë të madhe të prindërve. Domethënë janë dy persona që kanë një një pamje të jashtëzakonshme kështu të mirë, por është një udhëtim që kanë bërë në Itali vetëm një herë kanë udhëtuar jashtë bashkë të dy në Itali. Ë Dhe i ka mbetur në mend një revistë mode. Ëh. Mm dhe duket sikur në një moment do thonë që hajde të çojmë tani se lejohej me postë t'i dërgonin revistës që t'i sillte këto mm -hmm. dhe pa nga babai babai nuk foli dhe këto e morën si për një jo sepse po ai nuk thoshte kurrë jo thotë Hmm. Babai nuk thoshte kurrë jo. Mjafton të thoshte një po, po ishte kishte po që kishin brenda jo-në vetë, hmm. por nuk foli thotë. Edhe pa kështu, e, e dëgjoi atë kërkesën, por nuk foli. Dhe pas sa ditësh vetëm kur vjen posta, postieri thotë, "Ej, ju më tak, dhe kishte sjellë revistat e modës, domethënë dhe ia dha mamasë. Ka një model kaq i këndshëm dashurie, domethënë se e lidhi dhe e një edhe një lloj ndarje, domethënë e la komplet femërore gjatë gjithë kohës, kurrë nuk tentoi ta bënte domethënë kështu. E la në pjesën e të qenurit femër, është një grua E tërë, pavarësisht moshës, ishte e tillë dhe ai e respektoi si të tillë. Dhe ky ky detaj që i solli ato revistat e modës, mm -hmm. e la femërore deri në pleqëri, mm -hmm. domethënë. Respektoi feminitetin e saj, po gjëra, që ata interesonin si pas. Ky detaj tregon atë për çfarë çfarë ish interesuar, domethënë ne duhet të jemi domethënë që a, a, gjithkush që është pranë nesh, që është femër, të mbetet e tillë deri në momentet e fundit, domethënë. Dhe modeli se si e bën një burrë me shumë burrëri, domethënë. Por duke pranuar që gjithçka është femër, Pra nuk as nuk u zbut, as nuk u bë entuziast, as nuk dha fjalën, veçse veproi, domethënë dhe kur kur vjen postieri me atë ishte një unë u kënaqa shumë kur e pashë se si e zgjidhi, domethënë se si ishte një befasi se si mund ta gjente dhe vetëm kur vjen postieri që solli ato pozë, m'u duk sikur e dëgjova unë trokitjen pa pa pa mm. mend që hapet derën. Dhe ë them që Luan Starova është nga ato shkrimtarët që i bën nder letërsisë shqipe. Më vjen shumë mirë që që më prezantove Uh, un un uh, jam da, tani domethënë jam i sigurt që kur të ikni nga këtu nuk do ma jepni me vete se do e merrni për ta lexuar se është nga ato libra që që po, si kam rënë kam të dhënë sot po, ja do të hap rrugë sot me me Jeridën, ndoshta do të flasim për kemi lënë kështu nuk kemi përmendur Petro Markun, do na caktojë një libër Jerida për Petro Markun. Çfarë do të nga nga Petro Marko do të jetë Po ka shumë vepra, po unë do të zgjidhja Intervistë me vetveten. Ti do na zgjidhësh atë që të ka mbetur në mendje. Retë dhe gurët ne do të ne do biem dakord për këtë vepër dhe fantastike është. Fantastike, fantastike, fantastike. Sepse kemi nevojë në fakt, sepse aty ndoshta kemi më shumë Petro se te të gjithë librat e tjerë dhe Po po, që nga shkolla në Vlorë. Ajo nuk na zgjodhi atë, domethënë kot, na zgjodhi sepse nuk Siç duket ke vepra do të shikoj edhe Petrun si shkruan, po dhe Petrun që ka qenë njeri. Ti që ka fiksim Petron. Jo, jo, po. Jam dakord po, apo jo me titullin që zgjodhi? Po pse pse ka fiksim Petron se është garip apo jo? Po, është një njeri i jashtëzakonshëm. Edhe flasim domethënë sikur ai të ishte edhe në vazhdë ka forma është është mbrapa. Është, kështu që. Shiko, këta s'vdesin. Shkrimtari këtë fat ka të madh, domethënë që udhton në kohë, ka kohën e vet edhe. Domethënë Ne flasim për për shumë shkrimtarë sikur ata janë me ne, domethënë dhe fakt janë me ne, mm. sepse ato që thon ata mm. janë po kaq të rëndësishme dhe ndonjëherë më të rëndësishme se ç'na ç'na thon miqtë rreth e rrotull dhe që ne ç'mësojmë nëpër shkolla apo po, po edhe edhe shpreh për shembull si thot Kamyja, si thot Tolstoi, si thot Po patjetër sepse ato Dostojevski. Domethënë ato futen në fjalorin tonë. Mm. Dhe dhe kur në fakt librin Kisha kohë që e kisha në shtëpi. E thash pash intervistën dhe një nga pyetjet bile i thash sime shoqe që po mirë e ke lexuar këtë libër dhe nuk më ke thënë mua që është shumë i mirë, domethënë. Po. Dhe ajo kishte më tha u si po ai ndoshta të la aty jo, jo. ti je burr, edhe kisha nuk donte. Jo, kisha idenë tha, kisha idenë tha që e kishe lexuar, do të thotë nuk iu duk e pamundur që unë ta kem marr librin dhe mos ta kem po. shpëtuar, por në momentin që sapo e hapa e pash që kisha të bëja me një ë babaxhan të të të shkruarit, domethënë të, të në kuptimin më të mirë të fjalës. Kështu që ti e rekomandon fort. Përdorte fjalën atë, dhe unë them që është nga ato shkrimtarë që që vlen të lexohet sepse aty ka një sagë ballkanike, aty ke gjithë jetën, ë, ke një raport shumë të mirë të gjithë gjithë atij pellgu. Çfarë mësove të re, Gimi, mënyrën- nëse mund të të pyes? Çfarë mësove të re për shembull, në- ndoshta në në historinë e shqiptarëve në Ballkan apo diçka ndonjë detaj që që ë ai ka bashkuar shumë botë aty dhe dhe kuptova që ë, Pavarësisht një komunizmi shumë të fortë që e kemi pasur ne këtu, një diktaturë shumë të fortë, dhe diktaturat gjithsesi më të butë, diktaturat njësoj mbeten, mm -hmm. domethënë në këndvështrimin për të parë njeriu. Aty ka një moment shumë të trisht fëmijërie që në atë kohë lejohej që të vinin këtu ndihma nga nga jashtë dhe këto shkojnë dhe këto duke u parë si të të huaj për sistemin, mm -hmm. i thonë jo ju, jo ju, jo, jo, ju, jo, jo, jo, jo nuk pa. Po. nuk merrni. Nuk e kishin thjesht për shqiptarë, po jo ju, ju domethënë ishin sepse Ky ishte dikush që i kishte dalë nga sistemi, se ishte avokat i një kohe tjetër. Mm -hmm. Dhe ky kishte ishin Ishin si kulak ta, doktoraturë në Sorbonë, i po. përkiste një bote tjetër që ai revolucioni i ri nuk i donte. Këto ishin ndihma për, për, për për klasën. Këto ishin për klasën punëtore, nuk po. ishin për ato njerëzit që që funksionojnë kështu. Mm. Dhe dhe ë e ajo që është stilistik shumë e çuditshme është se ky e ka shpjeguar vetveten përmes hijes babait. Një shkrimtar që ka bërë, domethënë, gati gati autoportret, mm -hmm. po përmes një hije të jashtëzakonshme, domethënë, autoriteti, mm -hmm. po jo vetëm autoritet, jo thjesht autoritet i një koncepti siç e kemi ne që kemi frikë, të një autoriteti që vjen nga dija, të një autoriteti që ka edukimin që nuk imponohet, po që jo, të një autoriteti që ka mundësinë të të rrezatojë njerëzillëk, domethënë dhe i ka bërë njerëz, mm. e ka bërë njeri, mm. e ka edukuar vetëm ajo hija e librave, vetëm ajo hija e librave, vetëm ajo ndarja e tyre, vetëm ai raporti se çfarë lexonte ky në kohë të ndryshme, sepse kishte libra për shembull, aty thotë që edhe edhe librat fetarë për shembull, edhe konceptin edhe të pasurinë e madhe të tre besimeve që kishin njëri-tjetrin, e ka njohur nga librat, domethënë E aty kishte thotë edhe ai kishte edhe librat që ishin sistemit të asaj kohe, domethënë të Stalinit dhe këtyre të tjerëve. Po s'i hynë kurrë në punë. Mm -hmm. Hë? Mm -hmm. I mbajti aty thotë, i mbajti siç duket vetëm si si, si koperturë, po. si koperturë që të fshihte libra të tjera. Ëh, do si një mm -hmm. moment për të fshehur ato që donte të mm -hmm. fshehur. Mhm. Pra e bëri si një kopertinë. Ato mm -hmm. ishin një kopertinë që s'i hynin në punë. Thellësia tjetër ishte ajo raporti. Mm. Po është një një edhe si, një homazh i jashtëzakonshëm për për për forcën e librit. Mm. Po e kam përshtypjen libri, po edhe edhe marrëdhënia atë bir, domethënë duket sikur kjo ravizohet atje, domethënë marrëdhënia me babain, efekti që babai mund të ketë te ty, prindërimi, të shofësh një dashuri shumë të madhe përmes një autoriteti shumë të madh, na ke ky libër domethënë, domethënë. Mm -hmm. Ai ka një frikë shumë të madhe, por nuk është se ka frikë domethënë, sepse ai është kaq autoritar dhe hija e tij domethënë bën që ky çdo hap të jetë të jetë domethënë shumë i matur për atë që mm -hmm. për atë që kërkon. Dhe deri në fund jetës së vet ai domethënë thotë me dhimbje që në momentin që m'iku babai thotë m'iku një nga këshilltarët më më të mirë të mi për për për letërsinë, dhe sepse ishte personi i parë që lexonte dhe e kritikonte. Mm -hmm. Dhe sepse ishte shumë i lexuar dhe dinte se çfarë i thoshte. E respektonte shumë stilin e tij, por por ishte kritik në raportet e e e, e tij. Mm. E shoh e shoh edhe në një intervistë këtu me Elsa Demon në ë është po ta lexosh, po ta lexosh intervistën dhe po të lexosh ti librin, do të përputhësh do të përputhësh vërtet këtë që them unë që ishte njeri unë po në momentin që lexon intervistën thua librat e këtij do t'i marr Tani do ta lexoj tani. Mm. Unë mezi pres, mezi pres. Unë të falenderoj shumë që që ishe sot me ne. Ëh uh, dhe për uh, për këtë dritaren e re që na hape me me Luan Starovën, uh, librat e babait quhet ky roman miq të dashur, por uh, Luan Starova ka dhe libra të tjerë. Ky është nga saga ballkanike Kështjella prej Hirit, botuar nga Toena. Ëh, kam përshtypjen mund ta gjeni në çdo librari. Ka një dhe një libër shumë të mirë tjetër, Koha e Dhive, po. Koha e Dhive. Po. Koha e Dhive. Interesante. Atë lexoje ti e para. Rikthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Agim Baçi miq të dashur kritik letrar pro, uh, mik i programit tonë, si çdo të premte edhe sot. Tani dëgjojmë nga Kygo dhe Conrad Sewell, Gimi Faleminderit. Faleminderit. Nga më. Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artin, Oltën edhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-s miq të dashur, ju përshëndesim. Gocat kanë menduar një sharadio tani përpara se të shkojmë atje, vajza, dua që Olta të na tregojë se kush është fituesi i fundit, kush është ai që është larguar nga sporti i boksit. Olta përfundimisht i ka dhënë uh, lamtumirën ringut, ky boksier i shquar shqiptar, edhe miq të dashur bëhet fjalë për mhm. Kreshnik Qaton. Është Blendi fiton dy bileta për në Cineplex. Oh, Blendi! Bravo! Adashi im që ka fituar dy bileta për në Cineplex. 282 mbaron numri. 282 Blendi. Uh, bravo, bravo. Kreshnik Qato, miq të dashur. Uh, boksier shqiptar kampion i Europës, uh, ka ka lënë sportin pra në moshën mm -hmm. e mhm. duhur se Është sport i vështirë. Është sport i vështirë. Tani meqë jemi tek boksi, meqë jemi tek boksi. Unë dua të bëj një tjetër pyetje nga aktualiteti. Këtë të shtun, këtë të shtun në Las Vegas, Nevada, në Shtetet e Bashkuara. Nesër, domethënë. Po, mm. këtë të shtun në Las Vegas, Nevada, në Shtetet e Bashkuara. E ke parasysh si bëjnë ata? Te boksi. Mhm. Mm Mbahet një ndeshje boksi. Një takim i cili është konsideruar ndoshta ndoshta ndeshja e të gjitha kohërave. Për shkak se dy boksierët që do të ndeshen. Përballen atje mm. janë të dy të shkëlqyer. Pyetja është kush ndeshet me kë? Kush ndeshet me kë? Të shtunën në Las Vegas, Nevada. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. From the MGM Casino in Las Vegas, Nevada. Oh. to all those present and viewers around the world. Yay. Okay. Kaq për momentin. Tani gocat kanë menduar Sharadion, le të hidhemi në Sharadio. Gati Jeri? Gati. Hidhemi. Gati. Hop, oh, kujdes. Opa me to. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Okej. Okay. Mm. Atëherë, vajza, hajt. Ja. Ja. Është send. Po. po. Është një send uh, që përdoret për ditë. Ja. Është një send që përdoret e përdorin uh, në profesion. Çdo ditë, uh, çdo ditë, jo të gjithë. Uh, I vogël, jo shumë i madh. Mund të ketë dikur të paktën un di dhe kam parë që ka pasur edhe më të mëdhenj. Sot nuk e di, janë në format më i vogël. Mund të shkruash me të. Jo, jo. Jo të shkruash. Fillon me D. Jo, çfarë është D-ja? Mendoja disk. Jo, jo, jo. Jo. Po dikur ne të gjithë këtu e kemi përdorur një të tillë. Dikur e kemi përdorur një të tillë. Ne mbanim me vete madje. Po, çdo ditë. Çdo ditë, një ç. Jo, çfarë çfarë? Çantë shkolle. Jo. Kolon. Por mund të është kolon. Mund të ishte brenda çantës së shkollës. Një F. Jo. Një S. Jo. Mund të ishte brenda çantës. Mendoj një fletore, një stilolaps, si S J D B. Fillon me L, pra është. Jo. Libër. Domethënë ishte pjesë e të përditshmes si rit. E merrnim çdo po. ditë në shkollë me vete? Kam përshtypjen se po, po. G G G. Jo, ç'është goma? Goma. Goma. Jo. Shiko, të paktën unë, unë mbaj mend kur kam qenë në shkollë, mbaj mend që e kishin prej druri, Blendi. E kishin prej druri përgjithësisht, kurse tani e gjen në vë. Vë, vë, vë, vë. Jo, çfarë? Vizore. Jo vizore. R r r. Po po jemi afër. Riga, riga. Jo. Jo. Që është e njëjta gjë si vizorja po. Po, po fillon me r. Po. Fillon me po, r. Një version fillon me r, Domethënë varet se si e përdor. Ç'është kjo send, ky send druri që e merrim me vete në shkollë që fillonte me r. Dikur me dru, të paktën unë s'e mbaj mend në fëmijërinë time. Send druri që fillonte me r. Dikur e merrnim me vete në shkollë. Profesori e kishte prej druri. Mm. Mm. Po, Ndërkohë që ne kishim plas. Jemi në mëngjes. E këto tash. Është vegël pune. Mirë, a ta themi që versioni tjetër i kësaj teknikisht versioni tjetër që përdoret fillon me k. Ky pas ka vënë firmë kish, kish i madh fare ky. Bëri këtë ky, vuri dhe firmë direkt. Direkt, wow. Po ti lëre të thahet një boja apo? Se firma vihet më vonë. E vuri dhe pa mbaruar. Si si si. Për këtë më vjen inat. Ai s'i bëri vrimën, i bëri firmën. Altin Sula. Me që unë dimova, po, me që unë dimova. Të vë firmën, pastaj të bëj. Në krahun tjetër Blendi Sala. Jo, jo, jo, më, jo, thjesht. Ai ai shtoi I shtova vitin. 2015. Ne që e menduam ç'do të shtojmë. Datën. Okej, okay, goca faleminderit. Ju lutem. Do të ikim tani. Unë gjeta, unë gjeta. Ha more. Po. Gërma e tretë. Me p. Bravo. Bravo. Rap. Rap, rap. Është një nga ato gjërat që unë kam mësuar me një fjalë. Është puna e shtëllungës, që harruat edhe këtë. Është shtëllungën, jo, është shtëllungën. Ajo djesh më është shtëllung fare, po lëre. zbresin të ngjiten uh, të shkojnë e të vinë në Shqipëri e të dalin prej saj. Kështu që uh, do të do të kemi këtu një mik nga një agjenci e njohur turistike, do na tregojë pak për mundësitë e punësimit, e cilësitë që kërkohen nga kandidatët për punë, nga të rinjtë në fakt. Mm -hmm. uh, për këtë lloj uh, biznesi dhe ju e dini sidomos kur afrohet stina e verës që ka shumë punë, ka ka shumë publicitet, futesh nëpër faqe, duhet të kalosh në fillim nga ku di unë Vas.al mm, apo një tjetër edhe edhe ky sektor sigurisht është unë kam qenë vetë në shkollën e mesme ekonomike dega turizëm me që ra fjala ku ne mësonim qysh atëherë për uh, paketa turistike për vauçerët kur akoma s'i dinim se çfarë ishin ekzakt për mm. uh, lidhjen që mund të bëje nga domthon atë zinxhirin që krijoje me hotelin, me autobusin, me muzeun, me plazhin, me këto që ti merrje ata që nga aeroporti kur vinin t'i vendosje në një hotel, vije pastaj merrje me autobus, i çoje në Krujë, në një hotel tjetër atje, pastaj nga Kruja shkoje në këtë vend, pastaj në një vend tjetër. E gjitha këto gjëra që që ndodhin tani. Jo, Shqipëria, Shqipëria është vend që që mund të vizitohet, por uh, Por është aq i vogël saqë është gjynah që të ngulesh, për shembull të rrish 7 ditë në një vend. Ëh, mm është vërtet. Mjafton që të kuptosh pak kilometra dhe mund të shikosh diçka tjetër, po mund të përjetosh pastaj ndryshime nga nga mali te deti te plazhi e gjitha këto gjërat e tjera që ka. Kështu që do të flasim pak për uh, sektorin turistik nëse ju pëlqen. Nëse ju pëlqen kjo puna me aviona, trena, Europë, qytete, paketa turistike, prenotime e tjera e tjera. Po, Qëndroni në dëgjim sepse mund të jetë uh, pikërisht për ju. Po. Po, edhe mundësitë e punësimit në këtë sektor. Atëherë, Olta. Po. Ndonjë fitues. Raportori. Raportorin e ka gjetur Sotiraqi. I lumtë Sotiraqi. Fiton dy bileta për në Cineplex, ndërkohë këngën e ditës e ka gjetur Andrea. Fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Oh, sa mirë Andrea do bëhet po. fotograf. Zërin e personazhit? Me sa më tha Altini akoma jo. Oh. Wow. Po s'e gjetën, unë s'e kam idenë më të vogël se kush mund të jetë ky personazh. E dëgjojmë edhe një herë. E dëgjojmë, e dëgjojmë një herë, dy herë, tre herë. Nuk e vë në diskutim që për ata qytetarë është e rëndë. Edhe unë po ta kisha shpinë, do thoja o sa mirë, jam këtu kush del tani nga shtëpia. Po pra kush del nga shtëpia tani? Më kanë thënë shumë Ben Blushi. Ja, ja, Bujar Nishani, ja. ja. Artjon Vreto, no. Erion Braçe, no. Blendi Klosi, no. Pandeli Majko, Paska marrë gjithë me radhë Mustafa Nano Jo, jo Taulant jo. Balla jo. Erion Veliaj Jo, jo. U lodha Tani, na jep një indicie ti Po Na ndihmo pak. Ky mbahet si njeriu që shkatërroi ndërtimet pa leje. E ka dhënë tashmë. Pse dha shumë? Ky mbahet si njeriu që shkatërroi ndërtimet pa leje, miq të dashur, njeriu që shkatërroi, a mund të kemi pak muzikë dramatike? Kujdes. Atëherë. Ta kemi nuk është. Zëri i përgjumur për ditën e sotme miq të dashur i përket. Jo më pak. As më shumë. Por njeriut që shkatërroi e lëre fare se iku koha. Ëm, atëherë do të kalojmë tek radio e djemve këtu në klubin e mëngjesit, miq të dashur, vajzat kishin raportorin, edhe ne kemi një fjalë. Gati? Gati. Okej, okay, jemi. Është send? Jemi vajza. Mm, uh, jo. Ja. Sa gjatë mendojnë? Ja, nuk është send. Harrova ça ishte fjala. Gjë që hahet. Jo. Në fakt, po. Në fakt jo, por por por ka ka një emër. Ka një ka një gjë që që që quhet kështu. Që hahet, po. po. Me këtë emër. Pra diçka që hahet ka emrin e kësaj gjë. Po, po. Të kemi ndihmuar shumë. Por nuk është një një gjë që hahet. Është diçka që mund ta prekësh me dorë? Jo, nuk preket me dorë. Po, me ça preket? Dorashka. Nuk preket fare. Oh, është bimë. Është uh, ngjarje gota. Është ngjarje. Po, po ngjarje. Ngjarje e kohëve të fundit? Mund të jetë ka shumë të tilla, nuk është një herë, nuk ndodh vetëm një herë. Është ngjarje e keqe? E keqe është. Me gjë fillon? Jo. Ngjarje e keqe. Mhm. Mm po ngjarje të këqija, kjo vëja është. Është ngjarje e keqe sidomos për atë që është në qendër të Të kësaj ngjarje. Të kësaj ngjarje. I gjallë është ky që është në qendër. O perëndi, ndodh shumë herë, u ndodh shumë njerëzve, nuk është që lidhet me një njeri të vetëm. Kjo ngjarje është mirë të mos të ndodhi në jetë. Mos të jesh i përfshirë në një në një hë.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 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur jemi në orën e punës tani dhe unë kam kënaqësinë që të mirëpres në studio edhe Andi Gorencën Andi Gorenca është drejtor, koordinatori i marketingut për uh, Vas Group. Edhe të gjithë uh, e keni dëgjuar Vas Groupin, kam përshtypjen uh, në kohën e verës uh, para se të hysh në disa nga faqet kryesore, gjithmonë ka një uh, dhe një ndërhyrje po e quaj nga ju, por edhe um, ti po më thoshe Andi që edhe nëse nuk keni trokitur ndonjëherë në zyrat e Vas Groupit me gjasa, keni qenë klient i Vas Groupit, uh, për shkak se ju jeni një tour operator. Pra, një operator uh, uh, turneu, po themi apo turi. Ëm uh, Le ta bëjmë këtë, le ta bëjmë këtë dallim që në fillim për ata që që si un mund të mos ta kenë aq të qartë. Agjenci turistike, tour operator. Çfarë është njëra, çfarë është tjetra? Atëherë përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes edhe një herë, faleminderit. Okej, okay, un do të dal një çik nga skenari duke t'uruar sot ditëlindjen. Oh, faleminderit. Këtë ma tha nusja ime është fani i joti faktikisht, uh -huh. të shef gjithmonë, kështu që ma tha që të të përshëndesja. Faleminderit. Emrin e ka Iva. Okej, okay. faleminderit shumë. Eh, faleminderit edhe përmes eh, përmes Andit, ja. Shikoji okay. njerëzit e mirë. Okej, okay. atëre sqarimin unë desha ta nisja sepse ku është koncepti ndërmjet eh, tur operatorit dhe agjencisë së udhëtimit. Mm -hmm. Është një ndryshim goxha i madh sepse tur operatori në vetvete bën produktin. Pra i gjithë produkti i cili është në treg që serviret nga Vas Touri faktikisht i jepet agjencive të udhëtimit. Pra ju e përgatisni këtë këtë këtë produkt turistik. Duke filluar që nga pjesa e çarterimit ose pjesa e hotelerisë apo pjesët e kruizit apo pjesët e sportit. Mm -hmm. Janë agjencitë e udhëtimit që janë partnerët tanë, të cilët janë member Vas Group që shesin këtë produkt mm -hmm. klientëve të tyre ose turistëve në këtë rast. Pra, le të themi ne bëjmë produktin, mm -hmm. agjencitë e shesin. Mm -hmm. Kjo quhet në një formë B2B business to business, po, po ta përkthesh. Po, po, po. po. Ëh, uh, pra, pra, kur ju flisni për produkt, një produkt mund të ishte për shembull një Një nga këto 4 ditë 5 net ose 5 net 4 ditë uh, Barcelon uh, i marrin me radhë, domethënë disa qytete, Valencia, kjo, kjo tjetra. Ky është ky është produkti pra. Ky është bëni? program kulturor, mm -hmm. sepse edhe ky është sektor në vete, sepse në qoftë se flasim për charterin, charteri brenda ka udhëtimin me avion, ka transfertën, ka hotelin, ndërkohë që edhe kthimin mbrapsht pas me uh, flightin që vjen mbrapa mm -hmm. ose avionin. Kurse programet kulturore është ajo që sapo thatë janë kombinime mm -hmm. ndërmjet sightseeing tureve që mm. ne i mm. themi ose tureve, se duhet t'i themi këto anglisht ndonjëherë se janë terma, terma internacional. Po, po. Do të deshim shumë t'i kishim shqip po në pamundësi të shqipës neve i themi anglisht dhe bashkësia e gjithë këtyre shërbimeve bën edhe programin kulturor. Ndërkohë që është edhe në vete për personat që janë të interesuar vetëm tek hoteleria, pra Only Hotel, mm -hmm. të cilët fare mirë mund të hyjnë te faqja jonë Vaspikal ku mund ta bukojnë direkt vetë. Mund të zgjedhin një hotel në patjetër, Paris, patjetër. Po apo në qytet tjetër ku duan të shkojnë dhe kaq. Më ky është një produkt i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë. Por por por, por duhet të jetë duhet të jetë kam përshtypjen unë edhe e, po themi kërkon pak mjeshtri, kërkon pak ustallik si thotë populli të bësh sepse domethënë ti duhet të koordinosh gjëra, duhet të koordinosh uh, orare mbërritjesh të avionave, njerëz që do të presin atje, autobusë që do të mbushen, hotele që janë prenotuar, numër shtretrish në dhomat, darka në filan orë, vizita në filan orë, e, e gjitha kjo duhet të punojë si një si një orë e kurdisur mirë, domethënë që mos se një një nga hallkat nëse do të prishej do të shkaktonte pasaj vonesa që që Si thua, zbërthenin gjithë turin. Sa e vështirë është? Blendi unë të thosha ti je klienti perfekt. Sepse na kupton neve se sa e vështirë është që të bëhet ky pjesë mm. programimi. Ë uh, normalisht uh, unë jam i bindur që gjithë klientët nuk hyjnë kaq thellë për të ditur se sa bëhet, përveçse marrjes së kombinimit në fund. Po unë të thosha që është një zinxhir hallkash. Mm. Zinxhir hallka do të thotë duke filluar që nga product manager-i, i cili vendos destinacionin në radhë të parë, sepse duhet të shohësh tregun që të vendosësh destinacionin. Më pas futet në lojë uh, Departamenti i Kontratave. Departamenti i Kontratave në vetvete zgjedh hotelerinë që thamë apo shërbimet që do bëhen. Mm -hmm. Më pastaj hyn pjesa e rezervimit, që është departamenti tjetër i rezervimit, pra ku bëhet bukimi për këto uh, pjesë që neve kemi zgjedhur. Mm -hmm. Pastaj hyn edhe pjesa e marketingut e cila kjo duhet shpalosur në gjithë tregun Qa. për të bërë bukim. Ndërkohë që brenda për brenda marketingut duhet thënë që hyn dhe pjesa e IT-së, që është pjesë e rëndësishme sepse do dalë online në mhm, çastin që do mhm, bukohet. Mhm. Pra është një zinxhir i madh që po ta bashkosh, nxjerr produktin që në fund fare klienti e merr. Unë jam i bindur që shumica e klientëve nuk e dinë se si është gjithë ky zinxhir i madh, sepse ka një problem të madh edhe tek njerëzit që vijnë për t'u punësuar brenda tur operatorit. Agjencinë e udhëtimit e njohim si vend qejfi në një farë mënyrë. Unë do thoja që nuk është ashtu. Mos e prish. Mos e prish ëndrrën aty. Është është e vërtetë që ndoshta ëndrra brenda për brenda tyre është që do shkojnë në një vend ku merren me turizëm apo diçka. Ah. Është shumë profesion i bukur, mm. do e thoja unë thashë kam 17 vjet që e bëj dhe e bëj me dashuri se kjo është gjë ë me të bërë, jo me të thënë, do të thotë duhet ta ndiesh pak turizmin. Mm -hmm. Por do thoja që ne jemi persona të cilët responsabiliteti është goxha i madh, sepse mm. ke marrë përsipër le të themi një produkt ku një klient i yti duhet ta pëlqejë dhe duhet të jetë një repeaters ose një kthyes. Pra të kthehet prap. Ideja është që që ai jo vetëm të shkojë e të vijë ose ai grup po themin turistësh, por edhe të bëjë qejf. Domethënë është steka mbahet akoma më lart, duhet t'ia kalojë mirë se nuk është puna që vajtëm deri në Barcelonë, hëngrëm dynjanë edhe erdhëm prap. Pra do të shkosh Të shkosh në Barcelonë, të bësh qejf në Barcelonë, ta shijosh qytetin, t'i marrësh gjitha këto pamjet e ushqimin e tingujt e tjera. Exact. Edhe të kthehesh në Shqipëri dhe thua se vitin tjetër do shkojmë në një tjetër qytet, por do të përdorim prap një tur për shembull përgatitur nga Vasi. Atëherë, ëm um, Cilët janë, cilët janë disa nga nga kriteret absolute, uh, dhe një më vjen në mend menjëherë, po s'po e them, uh, që duhet të ketë një kandidat për të punuar në një vend si uh, si një agjenci turistike ose një tour operator. Ok, unë do thoja Blendi që kjo është çik pyetje 1 milion dollarëshe. Mm -hmm. Sepse uh, nga vjen aspekti i pyetjes, uh, duke filluar në ça departamenti ti do të marrësh mhm, pjesë. Mm -hmm. uh, shumica e koncepteve që vijnë për të marrë punë në një tur operator, duke filluar dhe nga Vasi, uh, në shumicën e rasteve vijnë nga uh, le të themi pjesa sociale ose jo i lëndëve fikse. Mm qartë. Të cilat nuk është e vërtetë. Jo inxhinieri ndërtimi për shembull, qartë. Dhe kjo vjen një çik natyrshëm, po unë do thoja nuk është kështu sepse brenda për brenda siç e përmenda, brenda një tur operatori ekzistojnë një sërë hallkash të cilat ju mund të punësoheni. Mm -hmm. Duke filluar që nga pjesa e IT-s, e cila mm -hmm. është lëndë ekzakte, sepse normalisht të gjithë pjesët e IT-s janë për shojnë off, duke filluar që nga pjesa e kontratës, të cilët prap jemi tek lëndët ekzakte, sepse ti duhet të jesh me shifra e mm. tjera e tjera. Flasim për pjesën e financës, sepse në fund fare edhe financa është si departament. Prap jemi te lëndët ekzakte. Mm -hmm. Kuptohet mund të jemi lëndët e pjesës sociale ku janë marketingu, po. që ti mund të jesh marketing në terren ose mund të jesh marketing me B2B. Ë uh, kemi edhe pjesën e rezervimit, Pra është një miksim i madh brenda për brenda ë le të themi punësimit ku mm -hmm. ju mhm. mund të gjeni e, veten tuaj. Pra mm -hmm. nuk do të thotë që vetëm ai që ka mbaruar për histori ose gjeografi mund të marrë pjesë në një tur operator. Ndërkohë që e, mund të marrin pjesë edhe personat që kanë mbaruar lëndët ekzakte. Mm -hmm. Sepse kuptohet brenda për brenda tur operatorëve ekzistojnë edhe guidat, të cilat guidat duhet të jenë profesionalisht lokalizuar jo vetëm nga ana sociale, por edhe nga ana informative. Mm -hmm. Kjo është te të dyja. Edhe po flasim për të dyja krahët, edhe për incoming, pra për ardhjet e të huajve brenda për brenda Shqipërisë, ndërkohë që po flasim edhe për ikjet, pra mm -hmm. të shqiptarëve jashtë shtetit. Që duhet të kesh një komunikim të shkëlqyer, duhet të kesh një uh... Patjetër dhe informacioni duhet të jetë shumë i plotë sepse pa. Po. informacioni nuk mund të jetë dot misinformacion, mm -hmm. sepse uh, në çastin që ju krijoni misinformacion, Kjo krijon problem jo vetëm te tur operatori, por edhe në imazhin e produktit që ju keni, ndërkohë dhe në imazhin e shtetit që mm -hmm. ju e mhm. servirni. Mm -hmm. Pra në qoftë se ju do shkoni në Dubrovnik dhe do thoni një informacion jo të rregullt, automatikisht kjo shpaloset në shumë vetë. Kështu që prandaj edhe ekzistojnë guidat lokale, të cilët ne i marrim. Ju bashkëpunoni. Në shërbimin tonë. Do të thotë, do të thotë, duhet të funksionojë si një rrjet, kudo që duhet të kesh bashkëpunëtorë aty ku ti çon njerëz me me autobus, qoftë kjo me avion, me charter, me me gjithë këto gjëra. Pra ju bashkëpunoni me njerëz kudo në botë, që mund të jenë kultura të ndryshme, mund të jenë tipologji të ndryshme, por edhe vetë kam përshtypjen unë vetë turistët, vetë ata që e zëmë vijnë. Ë uh, duhet merresh me me personalitete të ndryshme, ti nuk e di. Ë uh, mendoj që duhet të jenë më të mirët, derisa kanë ardhur për turizëm, po s'i dihet, nuk janë të gjithë njësoj, kështu që duhet të kesh edhe atë fleksibilitetin për t'u përshtatur për uh, për tipologji të ndryshme. Është shumë e vërtetë, unë do thoja që Përveçse sjelljes të mirë dhe informacionit të plotë edhe e qeshura duhet të jetë gjatë gjithë kohës. Ju po e mm. shihni edhe vetë meqenëse jam koordinator i marketingut, megjithëse është mëngjes unë po qesh. po klientët më të mirë për shembull nga nga jo, turistët më të mirë, nëse mund të futemi pak në këto. ë që vijnë për shembull në Shqipëri, cilët janë keni një grup ose komb të preferuar kur vijnë? Brenda grupit tonë ekziston edhe Alp Tours DMC-ja, të cilët neve jemi shërojmë goxha market për sa i mm. përket pjesës së ardhjes. Ë uh, turistët më të mirë. është është pyetje të cilët uh, unë do thoja turistët më të mirë janë ato që kënaqen më mbrapa dhe japin feedbackun e mirë mm -hmm. edhe nga ne. Por do thoja që ne jemi të fokusuar në uh, middle and up, domethënë në mes dhe lart si mhm. shërbim, mm -hmm. është pjesa kryesore e gjithë VAS grupit. Dhe do thoja që klientë të mirë ka goxha, duke mm -hmm. filluar që nga gjermanët, të cilët kanë një bumim këto vitet e fundit në ardhje. Të ardhjes në Shqipëri. Të ardhjes në mm. Shqipëri, gjermanët, sidomos neve është një treg të cilët e menaxhojmë goxha mirë. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur diçka specifike që e justifikon këtë mm. apo ka ardhur koha? Ë ka ardhur koha dhe ka ardhur pjekuria, sepse gjermanët nuk kanë pasur drejt Gjermanisë, po po. Çe ka, domethënë pas ka po, po vjen ndonjë sa. Nuk kërkojnë azil kur vijnë këtu. Jo. Atë unë do thoja që kjo është prej vitesh një strukturë sepse duke marrë pjesë nëpër panairet ndërkombëtare që mhm. marrin pjesë edhe si kompani. Ë kjo ka bërë të mundur që dalëngadalë është pjekur dhe produkti, kështu që edhe gjermanët kanë filluar të vinë. Po si janë dielli thonë në Shqipëri. Duhet të themi edhe një diçka që janë edhe popull që nuk kanë paragjykime në kokë. Mm -hmm. Domethënë janë popull goxha i mirë për pjesën e turizmit. Ë flasim për skandinavët, gjithë vendet skandinave. Mm. Të Danezë, cilët edhe ato Norvegjë, vinë- Suedezë, po. Patjetër, edhe ato janë goxha klientë të mirë, kryesisht përdoren ë, me ardhje nga Korfuzi, do të thotë sepse ne po e përdorim Korfuzin si ardhje, po. sepse vijnë edhe me Deri pjesën në e Greqi, po. çarterimit nga Helsinki. Mm. Ë, pastaj kemi dhe amerikanët, të cilët sot që po flasim ka ture amerikane të cilët ë, janë me kombinime, sepse shumica e tureve janë të kombinuara brenda për brenda Ballkanit. Çfarë do të thotë? Jo vetëm Shqipëria. Ah, kuptoj. Okej. Okay. Futen dhe vendet e rajonit. Ndër Ballkanik, pra. Mhm. Ndër Ballkanik. Pra Ballkani në vetvete është bërë si pikë strategjike e turizmit sepse nuk ka qenë e vizituar përpara. Mm -hmm. Sidomos ne i kemi dhënë impakt shumë të mirë sepse ne kemi qenë vendi që s'kemi qenë i vizituar përpara se ish Jugosllavia nuk është se s'ka qenë. Po. Domethënë jemi futur tek harta e pjesës së re. E siç e dimë edhe pjesën e, e përkthimit të Ballkanit, nuk e di e dini nga turqishtja apo jo. Bal do të thotë Mjaltë ndërkohë që kan do thot gjak. Domethënë jemi gjak dhe mjaltë. Gjak dhe mjaltë. Gjak dhe mjaltë. Shkëlqyshëm. Ë, një pyetje që doja të bëja gjithashtu, pra kur ju ë uh, merrni njerëz në punë, uh, dhe flasim pak për për uh, të rinjtë. Uh, ka një mosh për shembull, nga preferohet kjo se edhe çdo gjë është ti sigurisht je një djalë i ri, uh, uh, por por uh, Nuk e di, do të thonë këta që vijnë të rinj, se pun pas ka, qoftë për grafistët, ti do e marrësh, do e dizenjosh, do bësh një një poster, një diçka, do të thonë që po, pun pas ka për ato që që mund të përkthejnë një material nga një qytet i caktuar për të pun mund të ketë për një historian arti që ose dikush që do do që të të, të bëj një guid josh se por edhe edhe të jetë të paktën e korrigjuar, e redaktuar që mos jetë me gabime, ti po më thoshe pak për këtë. Nëse ti do të prezantosh për shembull një seri kishash, Sigurisht që duhet të dish më shumë se sa mesatarja për për ikonat, për Onufrin, për këtë apo atë vitin e ndërtimit apo çfarë qytetërimi ka pasur këtu Voskopoja etj. Ëm ehm, um, ka një kategori domethënë një moshë e caktuar që preferohet të rinjtë e kanë kollaj apo duhet të kesh më më shumë përvojë ti sh atëre ë kompleksi më i madh i pjesës marrjes në punë, sidomos te pjesa e tur operatorëve është tek njerëzit të cilët kur vin kanë hallin e eksperiencës punës. Unë po marr shembullin tim konkret, unë e kam nisur këtë punë 18 vjeç dhe e kam nisur nga terreni si guid. Mhm. Kështu mm -hmm. që kur ju thatë Onufri apo diçka tjetër, unë e kam pjesën e gjithë informacionit në kokë, megjithëse e kam përcjellur pastaj brenda për brenda zyrës. Ëh, mm -hmm. uh, unë do thoja që njerëzit nuk duhet të kenë kompleks te pjesa e punës, sepse uh, brenda për brenda një tur operatori, uh, Siç thashë, mund të ekzistojë që nga pjesa e elektronikës, e pjesës së IT-së. Kjo nuk do të thotë që ti duhet të kesh eksperiencë, sepse IT-ja në mm -hmm. vetvete po ecën me hapa njësoj si gjithë botën. Mm -hmm. Pra, nuk është se ti duhet të kesh eksperiencën e madhe të bërjes së një uh, programimi, mm -hmm. ndërkohë që ai programim po del në 2015-ën. E qartë. Nuk e di në qoftë se ti duhet të dish ta po. përdorësh dhe mm -hmm. duhet të dish ta avancosh bashkë me teknologjinë. Mm -hmm. Pra, eksperienca është faktor, nuk është se s'është faktor, por ka raste në departamente të ndryshme të cilët nuk do të thotë që ti s'ke talent për atë punë. Pra mm -hmm. ti mund të hysh. Kuptohet që moshat e preferuara janë mbi moshën 25 vjeç, normalisht se ti duhet të mbarosh pjesën e shkollës së lartë. Mm -hmm. Por kjo prap nuk është faktor në qoftë se ti ke diçka të specializuar brenda kokës tënde apo ke ide të reja, sepse problemi më i madh qëndron ti nuk do të jesh vetëm thjesht ekzekutiv. Kjo është paktën po flas për Vas Tourin mm -hmm. në vetvete. Ë ti duhet të jesh dhe me ide kreative të reja. Domethënë kjo është sensi kryesor. Ë pastaj po flasim për pjesën informative, është uh, unë do thoja që shkolla është vetëm një derë e cila mund të hapi një mundësi. Ë uh, unë biles kam edhe një shprehje të një profesori tim uh, anglez kur e kam bërë universitetin, thoshte diploma është një fletë uh, mashtruese për punëdhënësin tënd ditën e parë, po jo ditën e dytë. Mm -hmm. Kështu që ditën e dytë ti futesh automatikisht brenda për brenda. Dhe ju i mësoni njerëzit, domethënë ka një sistem pune që është brenda Vasit, është një shkollë më vete që do ta mësosh kur hyn. Patjetër, domethënë neve këtë arrim që të bëjmë faktikisht, mm -hmm. jo vetëm te pjesa e ideologjisë, që ti duhet të kuptosh pjesën e tur operatorit dhe produktit, po dhe pjesën e sistemeve, mm -hmm. sepse siç dihet të gjitha gjërat tani janë me sisteme. Mm -hmm. Pra në një farë mënyre ne e themi edhe shumë hapur në çastin që ju nuk jeni me teknologjinë ose me sistemin, është një diçka që ë uh, nuk mund të vazhdoni dot pjesën e punës. E qartë, e qartë. Pra kjo është një kurajë për të gjithë ata të cilët uh, bashkangjisin teknologjinë, idetë e reja, Ndërkohë që kanë dhe informacionet e plota. Çfarë parashikohet për Shqipërinë uh, Andi për uh, për vitet në vazhdim? Uh, nëse mund të shtiem pak, domethënë, shikojmë edhe ndoshta shprehem gabim shtiem fall sepse duke qenë një njeri që punon me këtë ka një një opinion disi më të informuar se sa mesatarja. Por e shohim që del në New York Times, që është në ato e katërta në botë për t'u vizituar herë pas here, domethënë duket sikur ka një lloj, edhe ti po e thoshe pak më parë, që ka një kuriozitet domethënë që njerëzit duan ta shuajnë tani e të vinë në Shqipëri. A pritet a, edhe dhe cili është problemi? Se e di që s'kemi shtretër mjaftueshëm ende për për të gjithë turistët. Edhe këta duan të shtrihen të gjithë. Është e çuditshme. Unë do thoja që duhet të jemi të hapur. Na ka ardhur koha që jemi futur si pikë brenda për brenda Ballkanit, po kjo është pjesa më kritike. Mm -hmm. Do të thotë, ok, mirë po vijnë, po ça shërbimi po i japim? Mm -hmm. Duhet të ikë tendenca e shërbimit të mund që do jepet vetëm për një herë, sepse ne jemi vend i vogël, praktikisht me histori të madhe. Po që duhet që ata klientë që vijnë të kënaqen, duhet të kënaqen që të rivin prap apo të flasin mirë për këtë, mm -hmm. sepse pjesa e marketingut të Shqipërisë shumicën e rasteve është bërë mouth to mouth. Mm -hmm. Pra nuk ka pasur marketing total të daljes, po vetë turistët kanë folur me njëri tjetrin për sa i përket pjesës së Shqipërisë. Kështu që kjo është pjesa më e kujdesshme. Mm -hmm. Për sa i përket stilit, pastaj Unë do thosha që stilet janë të ndryshme, Në qoftë se neve kemi etalone të tipit Turqi apo Greqi apo sigurisht që do vuajmë diçka tjetër, ndërkohë që neve marrim edhe stil italian si Rimini apo diçka tjetër mm. me Durrësin apo mm. uh, me pjesën e Vlorës. Këto janë thjesht stile, të cilët me kalimin e kohës do shihet se ku do të mm. pozicionohemi. Po kjo nuk do të thotë që nuk kemi potencial për të pasur uh, turist. Ka parë një dëgjoja një debat që bëhej uh, në një një bisedë për turizmin jashtë dhe dhe flitej për shkakun për uh, për mënyrat e e zhvillimit turistik uh, dhe një kritikë bëhej për mënyrën spanjolle për shkak të këtë masivizimin, hotelet e mëdha, komplekset e mëdha që ishin okay para 30 vjetësh, por që tani kanë kanë kanë dëmtuar, si thua, atë Sepse njerëzit i shikojnë ato dhe janë kudo njësoj, është i njëjti ushqim praktikisht e njëjta pamje dhe ti nuk e di në je në Turqi apo në Spanjë apo në në ca nga këto vende që janë goditur dhe ndërkohë i, i thurej lavd dhe sillej si një opsion më i mirë ky turizmi më i vogël, pak më më eksotik, domethënë jo këto masivizimet gjigande, hotele me me 3000 dhoma, po po gjëra që janë më autentike, pak më të vogla ndoshta, por që sot për shembull edhe më më të preferuara. Ti vetë ke një një opinion mbi këtë? Jo unë me këtë që ti sapo më the kuptova se çfarë tipe pushimesh do ti. Ëh. Mm -hmm. Kështu që unë do thoja ë ë njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm për të pasur feedbackun ose operatorët për të pasur feedbackun e gjithë klientëve të cilët vijnë përpara. Ëh. Mm -hmm. uh, është një dilemë shumë e madhe te ky aspekt sepse Në qoftë se marrim shembullin e resorteve all inclusive, ne themi s'kemi resorte all inclusive të mdhaja e tjera e tjera, mm. kur vjen te pikë kjo pikë, Pastaj themi shiko se kemi stilin italian me hotele të vogla, mm -hmm. po i kemi këto pikë, po nuk kemi numër shtretërish apo diçka mm -hmm. tjetër. Është pak ndërmjet dhe unë do them kjo do vijë me pjeku, me pjekurinë mm -hmm. e viteve, sepse normalisht duhet të themi që kemi konkurrencë goxha të madhe në rajon. Duke parë ish Jugosllavinë që ka pasur shkollë turizmi në vetvete shumë të fortë, duke futur edhe Kroacinë që ka qenë pa, po, pikë shumë e fortë me bregdet bregdet të gjatë të bukur po. Ë uh, biles uh, neve nuk duhet të fokusohemi vetëm tek pjesa që neve kemi vendin më të bukur në botë. Kjo është një gjë që nuk duhet të hiqet nga percepcioni mm. sepse këto vende që kemi neve I kanë dhe vendet e rajonit, edhe mesdheu. Do më thënë, mos ta nisim vetëm nga ana e ideologjisë që ne kemi bregdetin më të bukur në botë po. apo diçka, duhet të jemi shumë realist, ndërkohë që kemi bregdetin më të bukur në Shqipëri. Pastaj flasim për konkurrencë kemi Greqinë, mm -hmm. kemi edhe përballë Italinë. Pra po t'i vini jashtëzakonshme Greqia, Greqia, Italia, vende turistike tash 100 vjet domethënë. Pra po ta shohim kemi konkurrencë të madhe. Pra duhet të jemi tepër të kujdesshëm edhe te stilizimi, po edhe te pjesa e shërbimit. Mm -hmm. Të cilët unë them, pjesa e shërbimit duhet të jetë pjesa më e fortë e jona, sepse e kemi mundësinë dhe potencialin, ne jemi një vend me rini goxha të madhe. Problemi më i madh qëndron që kur fillon le të themi mbushja mbi kapaciteti i le të themi i turizmit ose i pjesës së resortit fillon cedimi. Pra mhm. fillon mm. lënia pas dore apo mm. diçka tjetër. Ktu duhet të jemi shumë të fortë që servisi të jetë gjithmonë pjesë e fortë. Ashtu siç edhe neve si VAS e promovojmë që kemi biles një shprehje tonë që është gjithmonë e përdorim, është anglisht, po do ta them. Po. join us, love us. Është, domethënë duhet të futesh brenda që ti ta dashurosh pjesën e turizmit. Mm -hmm. Është njësoj. Ndodh ndodh për shembull që ka bëjnë turizëm edhe njerëz që kanë një tokë në bregdet, e sigurisht u takon se është toka e tyre, ata ngrenë një hotel, hoteli është i vogël, pastaj marrin hallën për sporteliste, djalin e hallës e kanë kopshtar, uh, burri i hallës është kuzhinieri. E kupton, domethënë gjithçka sillet rreth hallës atje në në atë dhe dhe fillon ndonjëherë shërbimi vuan se një ditë halla është me nerva, e kupton? Ë uh, pastaj është dhe xhaja. Po xhaja. Do të them do do nuk do duhet të kishte për shembull ndoshta kam përshtypjen që ka tani një fokus tek arsimi profesional, hoteleri, turizmi si një ardhme që premton edhe edhe ka nevojë për për njerëz që janë të rinj, që janë energjik, që janë ambiciozë, që janë të kualifikuar, që flasin mirë anglishten, në mënyrë që turizmi mos të mbetet peng i i një një, një biznesi të vogël familjar ku ku këtu çalon se ndodh për shembull që Burri i hallës dhe kjo e kam pa tallje, në orën 7 të mëngjesit për shembull, vendos që të korri barin. Në një të shtunë pushimesh kur njerëzit flenë dhe ai me ato dhe thot ai e shikon të përshtatshme, ndërkohë që turistët do kenë ndënjur deri në dy, siç e kanë qejfin e tyre dhe dhe ndodh kjo, po ai nuk e kupton këtë. Ai duket i duket okay. Ë uh, me ligjin e ri të turizmit po fillon dhe standardizimi i hoteleve. Un jam me ty, jam plotësisht me ty në aspektin që ka disa cedime të tilla, të cilët janë janë gjithmonë më të rralla, me thënë të drejtën. Po. Profesioniste, le të themi profesionale në vetvete, po me ligjin e ri të turizmit po fillon edhe standardizimi i hoteleve, të cilët do të vihen yjet, mm -hmm. edhe këto yje do kontrollohen pas më mbrapa që i mban dot këto yje apo jo. Mm -hmm. Kjo është një problem vetë që neve kemi pasur sepse gjithmonë pjesa e yjeve ka qenë pjesë e diskutueshme. Ja fut kot më, dhe sa yje duash. Okej, ka qenë pjesë e diskutueshme, por po them që dalngadal edhe mm -hmm. kjo si pjesë e pjekurisë brenda për brenda turizmit, do vi patjetër sepse është një nevojë e tregut, është një nevojë e servisit, gjithashtu është një nevojë e gjithë edhe e politik bërjes, po edhe e tur operatorëve mm -hmm. në mhm. Shqipëri apo agjencive të udhëtimit, sepse edhe në çastin ku ti do të japësh një shërbim, do ta kategorizosh shërbimin. Është tepër e nevojshme. Pra, un them që jemi drejt rrugës të pjekurisë mm -hmm. në këtë aspekt. Mm -hmm. Un të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Uh, Andi Gorenca, miq të dashur, është koordinatori i marketingut për Vans Group këtu në kryeqytet, por i shpërndar edhe në gjithë Shqipërinë dhe si pasojë e asaj që ata bëjnë ë uh, në në në botë. Një kuriozitet të fundit më shuaj. Ë uh, cili është vendi që shqiptarët kërkojnë më shumë të shkojnë për pushime verore flas? Ë uh, shqiptarët kanë filluar të kenë gamë të gjerë ë uh, pjesës kërkesës. Ë uh, po do thoja që prap masiviteti me çarterimin qëndron tek pjesa e Antalias, është mm. futur dhe Sharm el Sheikh tani ë uh, të cilët është edhe pjesë, po vazhdon Turqia të ketë një let me say fet fet të madhe mm -hmm. torte. Të tortës se shkon shkon tek shkon drejt Turqisë. Paktën për njerëzit që shkojnë jashtë normalisht. Është qartë, është qartë. Të falenderoj shumë. Andi miq të dashur ishte sot me ne, ne do të kthehemi sërish në program me të tjera gjëra. Ora është tani 9:41 minuta. Saint Motel këndojnë Cold Cold Man. Death Cab for Cutie Black Sun në klubin e mëngjesit ora është tani 9:51 minuta miq të dashur ju përshëndesim ju urojmë ditë fantastike Olta ka radhën tani jepi Olta është koha jote për histerizëm jepi Na pra. Më në fund kanë gjetur Artan Lamen. Kanë gjetur Halt, oh, fare, apo ja pra. pra zëri, po. E ka gjetur Euglenti fiton një dhuratë nga Too Late Albania. Bravo. Histeri nuk doli. Uh, o Lamen. Hamidi. Hala me. Bëni diskutim që për ata qytetarë është e rëndë. Edhe unë po ta kisha shpinë do thoja o Samir jam këtu kush del tani nga shtëpia? Ja kështu. Ore. Po të dalë se do ta prishim shtëpinë, do e prishim. Do e prishim. Edhe unë po të isha se doja që të prishë shtëpia ime, po. po I mirëkuptoj ata që duan ta kenë shtëpinë mbi kokë, e kuptoj. Po. Po. Ata që duan ta kenë mes rrugës. Po, po ka ka ka rregulla, ka po. rregulla shteti. Mm. Siç Mirë, rregull, faleminderit. Ka fitues të tjerë. Ndërkohë për uh, Sharadion tonë ishte fjalë Sharadion e çunave, domethënë ishte fjala skandal, e ka gjetur Orea, fiton një lule nga bota e luleve. 420 i mbaron numri. Bravo. 420, 420. Mirë. Ne ju urojmë një ditë fantastike që të gjithë ju miq të dashur. Sot është dita e punës. Dita e punëtorëve 1 maj, kjo festohet me ditë pushimi se është ditë pune. Super. Gjithmonë kështu. E kam pak të vështirë ta ta sjell mendjen vërdall si, si kësaj si koncept po. Ke të drejtë. Mhm. Do të thënë shumë pak si ne punojnë sot. Po, është shumë pak si ne. Tani bankat janë pushim e dini që? Po, Komplet po, në po, total. Po, Banka, digidom, digidom, administrata, çdo gjë. Administrata vetëm privati është në punë. Më falni Ore po pse e ka kodi i punës, se nuk thash të mbyllim televizionin apo radion. Ti na thua edhe të dim, o të ikim o të rrim. Po, ju nuk duhet të pranonit vetë njëherë sot që të ishit pushim. Po gjithsesi, e shikoj me sa qejf e bëni punën. Mm. Ti do të pranoni vetë ne ç'jemi, s'jemi njerëz. Edhe nëse do të bënim këtë punën pa qejf, kështu. Edhe neve nëna na ka bërë. Se ai që rri në shtëpi tani. Po. Ai është më i mirë se ne ai. Ai që na shikon. Nuk e di. Unë nuk po flisja për veten time, se unë e di që mediat punojnë edhe në ditët kur është ditë pushimi, se njerëzit prapë duan të shikojnë televizion e të dëgjojnë radio dhe këtë e kemi mirëpranuar ne, se s'ka qenë asnjëherë problem, u bëmë. Tani të shtunë të diel e ke pushim ti vlla? Ja, kështu. Kaq pra, ky është kodi i punës, shtunë diel pushim. Ah. Dyzet orë në javë, punon ti vlla? Sipas e do të të vjetë. Tani, tani, Olta, je që je, na e thuaj dhe rroga mirë vlla. Përgatitjet, se nuk m'i quan ti mua. Okej, okay, mirë, në rregull. Faleminderit Olta. Ja, edhe edhe 2-3 minuta ja, radiofonike të çuara të nga Olta. Që del në mbrojtje të të Radio Club FM pa që nevoja. E kupton? Unë mbroj vend. E kupton? Po, kujton Olta se do e ruaj fjalën e Oltos, respektin që kemi ne për radion. Po, po ne rrim vetëm. Ne në radio vim nga qejfi, ne jemi profesionistë radio Olta. Ça kujton ti? Ne ty gjetëm këtu